Laisvoji banga. Patikima informacija, komentarai, muzika. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Labas vakaras visiems, kurie jau susirinkot prie naktigonės laužo. Šio vakaro tema – ką galima pamatyti Ukrainoje – kai pamiršti pasimti rožinius akinius. Taigi supratot, kad šnekėsim apie įvykius, kurie šiandieną klostosi Ukrainoje. O šnekėsim apie tai ne tik dėl to, kad tai yra šiaip įdomu, bet kalbėdami apie Ukrainą, iš esmės mes kalbėsim ir apie mus. O pradžioj Šią savaitę, a, jau buvusią savaitę, Seime įvyko konferencija, kuri vadinosi Vaiko teisių konvencija prietarais pagrystos baimės. Tai čia yra grįžimas prie pavasarį darytos mūsų laidos apie juvenalinį justiciją. Galbūt reikės padaryti vėl visą laidą šitą temą, o dabar šiaip įspūdžiai iš šitos konferencijos. Mes norėjom paskambinti Mildai Bartašiūnaitėj, bet jos į tą konferenciją neįleido, tai skambinam tam žmogui, kuris ten buvo. Labas vakaras. Labą vakarą. Ramūnė, taip su mumis? Taip, Ramūnė. Tai jūs buvot konferencijai? Buvau konferencijai, atidėjau visus savo reikalus, visas paskaitas į šoną, galvoju, toks svarbus reikalas, reikia nueiti pasižiūrėti, kaip vis dėlto yra iš tikrųjų, <laughs> kokia situacija. Ir kasgi ten, kas ten pirmais muikais grojo toj konferencijoje? Na, e, konferencijai pirmininkavo, e, e, žodžiu, Rimantė Šalaševičiūtė, jūs ją žinot. Žinau. Ir ten, šiaip aišku, jie keturiese sėdėjo ir Valiukevičiūtė kartu, ir, ir, ir, ir, ir dar du nariai. Mm, bet, bet O Egipto išdykėlės nebuvo? E, nu, žinokit, man buvo tokia mintis pasižvalgyti ir, ir, ir pasižiūrėti. Ir aš kažkaip tai ieškojau. Bet, Jinai tuo metu, matyt, kovojo su Milda, kad į Seimą nepatektų. Egipto nu, išdykėlė. Nu, gal ir taip. <laughs> Na ir sakykit, kaip, Ramūnė, ar sumažėjo jums baimių po šitos konferencijos? E, žinokit, aš taip tikėjausi, kad sumažės, bet viskas atvirkščiai. Iš tikrųjų, e, mes sėdėjom, e, susipažinau su viena jauna mergina iš Kauno, mes kartu sėdėjom konferencijai ir mes taip vienai kitą atsisukdavom, pasižiūrėdavom ir paskui jinai man per pertrauką sako, sako, aš negaliu patikėti tuo, ką girdžiu, bet sako, nu, nu nesapnuoju, pati savo ausimis girdžiu tai, kas kalba. Taip, iš tikrųjų, žmonėm yra sunku patikėti, kas yra ruošiama prieš juos, iš tikrųjų sunku. Taip, taip, daugelis žmonių nežino E, tikros situacijos. E, aš ir pati iš tikrųjų ne, ne, ne taip vat, seniai pradėjau domėtis tais dalykais. Tiesiog turiu ir daug pažįstamų užsienyje lietuvių, ten išvažiavusių ir, ir taip pat vat, ir į Facebook ateina daug nuorodų ir nu, nu, neįmanoma, kad nepasiektų tą informaciją. Ir tiesiog... E, Bet žmonės vis tiek netiki, o kai girdi savo ausimis, kaip tada? Nu, vat, kai girdi savo ausimis, tai tenka patikėti, kad taip ir vyksta. <laughs> ja, ir išgirdot pirmiausiai, kad privalom informuoti jungtinės valstijas apie savo pasiekimus. Labai labai nustebau. Pasirodo, mes kas penkeris metus E, turime e, nu, kaip atsiskaityti pilnai ir, e, ir informuoti, ką pavyko padaryti. O jie savo ruoštų pasirodo, kad kelia mums reikalavimus, rekomendacijas ir, ir, ir netgi tikrina, ir netgi vat, buvo priekaištas toksai, kad mes per tai, ką turėjom padaryti per 10 metų, nesugebėjom Lietuvoje įvykdyti net per 20. E, tai, tai, nu, kai, tai parodė visišką priklausomybę grinai vat, e, tai pasaulio sistemai. Ir, ir, mm, ir netgi buvo pasakytas vienas e, toksai e, sakinys, žodžiu, kad vaikai e, kaip ir nepriklauso tėvams. Tai man iš karto mintis, tai gerai, nepriklauso tėvams. Tai vadinasi, kam tai taiva pasauliniai sistemai, kuri nori mus reguliuoti, mes jau turim savo vaikus atiduoti ir, ir, ir patikėti jų auklėjimą nuo pat mažų dienų. Dar šiek tiek apie tos atsiskaitimus. Kiek aš pats žinau, tai ten buvo tiesiog Lietuva, na kaip ir gazdinama, kad turi greitai priimti tas naujas vertybės, nes mes atsiliekam. Tai tai buvo pasakyta, kad mes labai atsiliekam, kad kitose šalyse tai daug greičiau vyksta ir kad ten e, turim pasitikėti tą sistemą, nes... Mm, Atsilikę buvo... mokiniai, taip? tai buvo dar pasakyta, kad Europa yra labai pažengusi, žodžiu, ten... O Europa pažengus, taip, Europa pažengus, taip. <laughs> Ten te, Europoje tėvams liko tik pareigos, o vaikams tik teisės šiuo metu. Taip, taip, ne, ne, būtent, kad apie, nieko nebuvo ne vieno žodžio pasakyta e, apie vaikų pareigas, tik tai, kad mes turim gerbti vaikų žodžius, jų nuomonę, o, o mesgi, kaip, nu, taigi suprantam, kad 3-5 metų vaikas, 7 metų vaikas, jisai negali turėti savo nuomonės, bet jisai turi tą nuomonę, kurią jam suformuoja aplinkiniai. Tai jeigu tą nuomonę formuos darželiuose, knygutėmis, kaip ten princas veda princą, arba ten e, va, tokie panašus mokymai, jeigu ten to tos visos e, se, e, sekso, žodžiu, lytinio švietimo pamokos. Mm, net, netgi teko matyti E, nuorodėlę, grinai nufilmuota, e, kur vaikučius auklėtoje iš pradžių pati glosto, nu taip pat e, nuo pėties ir taip žemyn, žemyn link tam tikrų vietų ir paskui vien, vienas kitam vaikams liepia tai daryti. Tai čia vadinasi, nu kaip sekso švietimo pamokos. Tai visą tai. Labiau pažengė vaikai. Taip, ramūnė, tai kas vyksta, kas vyksta vakarų civilizacijoje, tai tiesiog yra nu protų nesuvokiami dalykai. Užtat žmonės sunkiai taip. ir, ir patiki. Net savo ausim girdėdami, jie mano, kad taip, čia kažkas, kažkas tokio žaidimas, kad čia nerimta, taip, kad čia jų nepalies. Taip, daugelis žmonių galvoja, kad čia tiesiog išpūstas burbulas, kad čia yra kažkokia va, samokslo teorija, kad čia kažkokios tai, e, bet, bet jeigu tai būtų samokslo teorija, va dabar Norvegijoje neseniai žmonės išėjo gatves protestuoti ir ten jau atimta iš 12 tūkstančių šeimų vien šiais metais vaikai. Tai įsivaizduokite, tai ar gali būti 12 tūkstančių tūkstančių šeimų, šeimų degradavusių, sakykime, ar kažkokių tai, vat, kur, kur iš tikrųjų reiktų atimti vaikus. Ir tai daugumoj, jie dabar dar, dar savus mažiau liečia, bet daugumoj vat atvažiavusius. Užtat, kad yra, yra vadinamas tas smurtas ir smurto savoka, vat, kurią nori priimti mūsų Seimas, mes pavasarą apie tai daug šnekėjom, tai ta smurto savoka yra antiek plati, kad po ją gali pakišti visus Lietuvos tėvus. O dabar per vasarą pasirodo, jie dar prie šito nori pridėti ir ekonominio smurto savoką. Tai va, va, iš tikrųjų. Tai dar labiau apsunkins, teisingiau palengvins galimybės tai. šantažuoti tėvus. Taip, tikra tiesa. Aš vakar dar, dar vat vakare pasiskambinau vienai šeimai, kurie Norvegijoje lietuviai gyvena. Jie patys dar kol kas nenukentėjo, tai baisiai, iš jų vaikų niekas netėmė, nors jie turi tris vaikučius, bet jie iš savo pažįstamų tiesiog vat, iš to, ką stebėjo, jie, pasa, jie pasakė ir man patvirtino, sako, iš tikrųjų, ten yra baimė vaikui netgi kažkaip žodį, net kažką pasakyti, net sudrausti ir vaikai jau grinai pradėjo manipuliuoti ir skūstis, jeigu jiems kas nepatinka, pasakyti, kad nu va, aš pasakysiu tą. Ja, nu, tai mes visi buvom vaikai ar paaugliais, negi mes nesugebėtume pasinaudoti šitais įstatymais savo naudai, Ramūnė. Tai, tai visiškai tik tai jau naivus ir kvailas paauglys nesugebėtų pasinaudoti. Ir aš manau, kad, kad mes visi būtume atimti iš savo tėvų, jeigu tokie įstatymai būtų galioja tada, kai mes augom. Taip, tikrai tiesa, nes, nes ir, ir ta netgi buvo paminėta, kad yra, m, mm, žodžiu, e, vedama E, kiek finansų, kuri šeima turi, sekamas kiekvienas Taip, vaikas, seka. yra anketos, E, žodžiu, jau dabar ir pas mus Lietuvoje ir, ir daug dalykų, vat, kas, e, kas dar norima įvykdyti. Nu, tiesiog, nežinau, buvo kaip ir pradžiai, man atrodo, m, mm, sakoma, kad bus galima tą konferenciją perklausyti, bet dabar aš kiek ieškojau, kaip ir nėra to įrašo. Tai gali būti, kad yra tokia baime, kad tiesiog žmonės per daug dabar namėsis ir jiem galbūt to nereikia, nes aš ten žvalgiausi kažkaip nei žurnalistų nemačiau, nu, tai, taip kažkaip tai nebuvo, matyt, nu, labai, labai per daug reklamuojama, net, nu, net negaliu pasakyti pasakyt kodėl. Ir, ir labai pasigėdau, e, norėjau užduoti klausimus, bet po kiekvieno kalbėtojo nebuvo tokios galimybės nu, padaryti. Čia žaidimas į vienus vartus. Taip, taip. Ir už to stovi pinigai ir matyti tiems stumėjams ir tai Egipto išdykėliai. Greičiausiai iš to kažkokia nauda yra. Taip, taip pat daugelis, e, e, kaip, aišku, vieni... Nesunku daug... patikėti, kad žmonės nesuprastų, ką jie daro. Matyt, jie daro už, už kažkokią tai naudą. Ne, yra kai kurie, kurie nesupranta, bet jau... Yra, tai naivių, taip, visada atsiranda. Kurie ten jau labai smarkiai klimpia, tai aš manau vis tiek yra arba, arba gazdinimas žmonių, tiesiog bijo išeiti iš sistemos, kiti galbūt pinigai, kiti gal dar kažkas nu, sunku pasakyti. Kas yra fondai, fondai, jie ir neslepia, kad įvairiausi fondai, fondeliai remia tas organizacijas. Taip O kad, kad šiek tiek slapstosi, nu, tai mes žinom paskutinį atvejį Amerikos psichiatro asociacija. Pedofilija šitą. Taip, taip pedofilija pripažino seksualinę mažumą. Taip, įsivaizduokit, ir žmonės sukilo ir pačioje Amerikoje. Pačioje. Tai dabar jie pasakė, kad čia klaida. Taip, nes pamatė, kad dar nelaikas. Dar nelaikas, taip. Taip pat buvo ir, ir kiti anksčiau stumiami dalykai, kurie buvo pasakyti, kad klaida, bet vis tiek vis, vėliau jos vis tiek pavyko prastumti. Be abejo, tai užtat. Tai yra tik laiko klausimas, jeigu mes nežinosim, bet nieko nedarysim, taip. mes galvosim, kad tai pasakos, tai tiesiog jie pasinaudodami tuo mūsų naivumu, jie stengiasi per tą laiką padaryti kuo daugiau ir savo žmonių į valdžią kuo daugiau pastatyti ir tų įstatymų prastumti ir vat, naudojasi kiekviena situacija. Reikia suprasti, kad vyksta kova. Vyksta nu, kova taip, prieš mus taip, visus ir prieš mūsų vertybės. Ir čia ne prieš lietuvių taip, tautos vertybės, taip, čia apskritai prieš Europos tautų vertybės. Čia pasaulio, net, netgi ne Europos, bet čia viso taip, pasaulio. Čia viso pasaulio, vakarų civilizacijos pirmiausia. Taip, kad mes dar grįšim prie šito klausimo, Ramūnė, o jums kol kas dėkui. Ačiū Jums už skambutį. Dėkui. Sėkmės. Dėkui. O dabar mes šnekam apie referendumo reikalus. Jis jau eina visai į pabaigą. Labas vakaras. Labas. Ar Joano kalbinam? Taip, Joano kalbinat. Taip, jūs taip. esat aktyvi rinkikė, žinau. Apie jūs taip žmonės šneka. Taip, ir rinkikė, ta prasme, ir, ir palapinės šeimininkė. Ir palapinės šeimininkė. Kur jūs nu, renkat? Ne, ne, aš rinkau e, dabar Kudirkos aikštėje. Palapinę pastatė tautininkai, bet mes turėjom, kaip sakant, pasidalinti ta pareiga ir, ir, ir tom galim savo, nes jų per silpnos, o mes stipriai. Tai, tai jūs, tiesos jūs judėjimas... viena stipresnė už visus tautininkus pasirodė. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, aš viena, aš esu tiesos judėjimo atstovė. A, supratau. ir mūsų žmonių tikrai ten yra daug ir mes vieni kitus pakeisdavom ir labai supratau. labai Viskas tikrai gerai. tiesiog toksai buvo uh, komandinis darbas ir čia reikėjo man tai patiko, kad tai yra, iš tikrųjų žmonės bunda, iš tikrųjų atsiranda sveikų daigų atsiranda. E, Kiek jūs surinkot parašų? Aš negaliu paskaičiuoti, bet į dieną ten mažiausiai būdavo, nu, nuo pusantro šimto iki dviejų šimtų kasdien. Tai tūkstantininkė e, jūs turbūt? Aš pati asmeniškai tai taip, nu, bet aš tikrai, aš savo, aš rinkdavau, e, pavyzdžiui, po 20, ten, 25 parašus, atidėdavau į šoną ir tada padėdavau kitiem. Nes ateina žmonės, kurie, nu, nemoka, nemoka motivuoti kalbėti, ne, nedrįsta, tiesiog padedi kitam žmogui ir jisai išmokęs po to sako, aš supratau dabar, va taip reikia rinkti. O, tai jūs ir auklėjimą į darbą dar vedat rinkikams. Ne, ne, tai <laughs> taip, taip, mes tikrai auklėjimą darbą darėm. Ne, čia rimti dalykai, nes žmogus ne kiekvienas sugeba, ne kiekvienas toli... žino, kaip prieiti prie žmonių. Taip, taip, toli gražu. Iš tikrųjų, e, eidavo ir sakau, va klausau, ką jūs ten kalbat, klausau, ką kitas kalba. Ir iš tikrųjų, kokie motyvai yra, kokia, kokia argumentacija, nes e, nu, mes užvarstom tikrai argumentais ir tie žmonės priešininkai, nu, labai skisti ten jų tie argumentai yra, pinigai, popieriai, sakau, o tai pinigai, tai čia kas yra spausdinimo, reiškia, mašinos yra, nu, ta prasme, produkcija. Jūs, mes gyvybinius resursus norime iškeisti taip, taip. į saldainių popierėlius, ar taip. ne? Sakau? Kuriuos jie spausdina kiek su mane, be jokio apribojimo. Tai reikia, sakau. O dėl ko vyko karai? per amžius. Dėl ko dėl kiekvienos pėdos žuvo mm. žmonės? Kodėl jie žuvo? Čia yra mūsų gyvybiniai resursai. Kaip galim būti gyvybinius resursus išmainyti niekalą? Tai kas mes būsim toj žemėje tada? O jūs kuo gyvenime užsiminėjat? Vergai, aš skulptorė. Skulptorė? Aš skulptorė, jo, aš dirbu su metalu, bet dabar, uh, kai sakiau, troba dega, lašinių rūkyti nėra kada ir atidėjau į šoną visus savo darbus, nežinau, už ko reikės gyventi, bet man skauda dėl Lietuvos, man čia sukelia siaubą. Ir Jūs tremtinė, aš... kiek žinau? Kaip aš, Jūs... taip, aš, tremtinė, aš tremtyje gimiau, aš tremtyje gimiau, užaugau uh, ir galbūt tas yra uh, nu, tas toksai užsigrūdinimas, e, aš užaugau penkių vaikų šeimoje, buvau vyriausia ir, ir <laughs> ta, ta, buvau, buvau tokia, nu, kitų prižiūrėtojų. Ir tai yra lygiai yra. Supratau. Tai ką, dėkui Jums ir sėkmės mums visiems. Visiems ačiū. Gerai, tikrai mums visiems. Visiems, visiems, be abejo. Aš tikiu, kad mes juos surinksim. Šeštų, devintų jausmų aš jaučiu, kad mes juos surinksim, nes ateidavo ir ateidavo vis nauji Gerai. žmonės, prisijungdavo. Gerai? Gerai, dėkui. Sėkmės mums ja. visiems. Gerai? Dėkui. Labas vakaras. Ta, labas vakaras. Su Vilium šnekam, taip? Taip, taip. Taip, jūs, kiek žinau, muzikantas. Taip, va dabar ką tik išbėgau iš soundchecko to vadinamojo. Saksofonu? Jo, groju saksofonu. Groju saksofonu. Mato, tai skulptorius, tai saksofonistas. Tai aš žinau, kad jūs naktimis rinkot. Taip, rinkom nemažai. Ir kaip sekasi naktinis darbas? E, iš esmės visai neblogai sekėsi iš tikrųjų, nes, sakau, kaip žmonės netaip skuba į tos darbus, juos lengviau užkalbinti ir vat, kitoks prieimas prie žmogaus. Nu taip, nėra kur skubė. Ar žmonės ateina specialiai ar pro šalį eidami pasirašydavo? E, buvo tokių, kurie ir specialiai ateidavo, kiti pamatydavo, o, palapinės, e, palapinės stovi, yra proga pasirašyti, užsukdavo, kitus ir kalbindavom. Ar nebuvo kokių provokacijų naktimis? Na, buvo ten viena kita, bet nieko tenai e, e nekreipėm per daug tai dėmesio. Aišku, bandė ten visokiausių buvo. Ir, ir, ir į skūrą norėjo pasiūlyti kai kurie asmenys, bet... A, tai buvo vis tik incidentai. <laughs> Sakykit, sako, kad Vilniui blogiau renkasi negu kituose Lietuvos miestuose. Vilniui iš tikrųjų sunkiau, nes žmonės čia gerai gyvena, gerai įsipatoginę, jie prasme, šiek tiek atitrūkia nuo tos visos re realybės. Ne, tai labai tiesiog sostinėje visada būna jo. daugiau kosmopolitinė publika, daugiau tų, kurie sąžinę pardavinėja valdžiai, jo, jo. bijo darbą prarasti. Jo, jo. O šiaip kaip informacinė blokada labai trukdė? Kaip, jautėt, kad žmonės labai, nežino? Labai. Nes, pavyzdžiui, jaunimo tarpe, kai kurie net nežino, kas tas referendumas, ką tas žodis reiškia iš vis. Arba ir buvo ir, ir pagyvenusių žmonių tarpe, o kas tas referendumo, kas čia iš vis yra, ką, ką čia jūs darot, <laughs> o tokių buvo. Ir... O jeigu nepavyks, ar labai nusivilsit, jūs jaunas žmogus? nu žinoma nusiviltumėm šiek tiek bet e, dirbsim toliau vienu žodžiu vis tiek visa patirtis dirba mūsų naudai visa kiekviena situacija. Čia yra mes... tik mūšis, tai čia, čia ne karas, taip, čia tik mūšis. Ne karas, taip. Ir mes ne vieni šitam kare, visoje Europai tautos taip. bunda. Ypatingai po to, kai Van Rompėjus pasakė, kad nei tautų, nei tevinės nebereikia. Jo, jo, tai va, mes buvom sutikę tokius vat, e, prancūzus e, studentus jie atvažiavo čia pasigrožėt liet lietuva ir sakė giria mūsų labai šalį ir mes papasakojom ką čia mes darom kokį darbą jie sako labai teisingai e, nes pas juos jau ten praktiškai jie jau nebesijaučia, kad gyvena Prancūzijoje, o čia jie atvažiuoja dar sako, kad mes dar jaučiamės čia kaip Europoje, nes čia dar baltųjų žmonių kraštas. <laughs> Gerai, tai ką, sėkmės mums visiems, Biliau. Gerai, ačiū, Rolandai, iki. Labas vakaras. Labas vakaras. O dabar kalbinam Romą. Romas Kaulinis yra vienas iš organizatorių. Kiek žinau, jis šiuo metu yra pačiam įkaršties skaičiavimo, ar ne? O, ai, Rulandai, <laughs> ką tik tai grįžau iš savo darbelio su, su lapais suskaičiuotais ir, ir dabar suvedinėjame jie toliau į kompą ir aiškinamasi kokią situaciją. Ir kokie pirmi skaičiai, gal ką nors žinote? Labai džiugus. Mes kaip planavom, kad Kaunas pagal visą idėją turi duoti ne mažiau kaip 50 tūkstančių. Taip. Tai mes jau tai davėm. Jau turi, taip? Taip, pas mane pateko ir iš tauragės lapai, kurie su, suvesti, nes labai sąžiningai sistemą veda klinaitis. Tai va tokia mažytė tauragė jau 11 tūkstančių turi. O, dėkui tauragiai. Ar daug tenka išbraukti parašų, ar daug yra broko? E, tenka, bet čia jau, jau čia, supranta, žmogus nori pasirašyti, jis turi tik teisės. Jisai rašo tą RO, viskas išbrauktas. Nu yra, šitų daiktų yra. Dar dalį išbrauks paskui Vaigauskas. Žinokit, jau mes patys sąžiningai braukom, kad jam nebebūtų jau kanos braukyti, nes, nes, nes reikalavimas vien tik dviejų dokumentų yra nusikaltimas. Aš suprantu, tai. kad duodu statistiką. E, jeigu eini į namus, į būtus, tai daugiau jie turi e, šitą nu, dokumentą. Bet kai stovi prie palapinės... Nu, suprantama, žmogus nesinešioja. Klausyk, iš keturių praeinančių vienas turi reikiamą dokumentą iš norinčių pasirašyti, iš kurių prie palapinės kitas ateina kitą dieną. Principė mes ly, lygiai dvigubai prarandam žmonių vien dėl šito reikalavimo, kad būtų tik toks konkretus dokumentas ir ne, ir ne, ne bet koks dokumentas patvirtinantis uh, asmens tapatybę. Nu, nieko nepadarysi, tokios taisyklės, jas aišku reikia keisti, tam Šito... reikia daryti spaudimą Seimui. Blokadoj žmonės dirba, nu tai jau, nu, ne, to negali būti, kas čia vyksta. Kada bus skaičiai, Romai? Kaip sakote? Kada bus skaičiai? Skaičiai visi bus tik tada, kai vis, visi, va dabar aš e, savo didysis vienas iš tų dalintojų gaudau savo lapus, kiti susigaudys savo, po to mes jau skaičiuosim visi Vilniuje. Supratau. Tik tada bus galima duoti pilną suvestinę, ką mes turime. Prieš paduodant e, Vaigauskui 20 dieną mes be abejo žinosim tiksliai, kiek mes parašų teikiame. Supratau. Tiek liks, kiek ir braukys kitą kalbą, Taip. bet tikrą, tikrą skaičių mes turėsim tiksliai 29. Na ir jeigu tie, tas skaičius bus reikalingas, tai čia yragi tik pirmas žingsnis, antras bus žymiai sunkesnis. Be abe, be jokios abejonės įvertinant šitą pasaulinį spaudimą ir, ir žmonių, nu, nu, nu, aš nežinau kaip pasakyti, nu, ne tai, kad nutautinimas, suprimityvinimas, žinai, kai agituodavom, E, dėl pasirašymo liberalios e, krypties asmenys, tai jo aš, žinai, suvedžiau galutinę agitaciją, žinai, kur. Jie aiškindavo, taip, taip, taip, taip, sakau, žinot, mielasis, vienintelis argumentas e, parduoti Lietuvos žemę yra godumas. Kitų argumentų nėra. Vienintelis argumentas tai yra godumas. Jūs vardinkit kaip norit, yra taip. Gerai, tai jeigu dar turi ką pasakyti žmonėm, Padėkot noriu visiems, kurie rinko, dar laukiam sugrįžtančių lapų rytoj, dar, dar darbas ilgas, visi, kurie dirbs prie lapų tvarkymo. Vienu žodžiu, mūsų tauta nuostabi šitokio informacinės blokados sąlygom šitiek surinkti, tai yra fantastika. Aš džiaugiuosi lietuviais, mes dar nemirsim. Gerai, sėkmės mums visiems. Visiems, visiems, visiems žemai linkiu galvą. Ačiū. Dėkui visiems. Taigi štai, rezultatus sužinosim neužilgo. Mes pirmą dalį savo baigiam, pereisim tuoj prie temos. Tema, kaip sakiau, vadinasi, ką galima pamatyti Ukrainoje, jeigu nuvyksti užmiršęs rožinius akinius. O prieš pradėdamas jau tikrą temą ir prieš paleisdamas šiandieną ukrainietišką muziką klausysim, noriu šiek tiek atsiliepti jūsų komentarus, kur šnekat apie pačio portalo. Jūs rašot, kad reiktų kažką daryti, nes komentarų yra daug – Sunku surasti naujus. Visiškai su jumis sutinku ir aš jau šnekėjau su laisvosios bangos valdžia. Na gal jinai mums ir padės, tikėkimės. O dabar kągi, здоровенькі були. Якщо не люблять нас, краще танцювати, буду танцювати. Ніхто мене не любить, ніхто не приласкає. Піду я у садочок, наїмся черв'ячків, а черв'ячки чудові. Studijos telefonas 2333 212 Vilniuje. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Taigi, ką galima pamatyti Ukrainoje, kai pamiršti pasimti rožinius akinius? Pirma dalis vadinasi Buvo laikai nuo LDK iki Maidano šnekant apie Ukrainą ir norint susigaudyt, kodėl ten viskas vyksta taip, kaip vyksta, na, reikia šitą žinoti. O aš ir bendraudamas su žmonėmis ir skaitydamas komentarus, nagi straipsnių daug tą temą, na, matau, kad to žinojimo nėra daug. Ir tada ne visai suprantama ir tas Ukrainos blaškimasis pasidaro. Taigi štai aš pabandysiu Tiesiog tam tikrą informaciją pateikti. Čia ne mano kažkokios tai nuomonės, tai yra informacija. Ir štai pradėkim, pradėkim nuo, nuo pirmo pasaulinio karo, kuriame sus, susirėmė imperijos Rusijos, Austro-Vengrijos ir Vokietijos. Ir šito karo pasiekoj tos imperijos žlugo. Ir štai šitų imperijų žlugimo rezultatas buvo – naujų valstybių atsiradimas. Tokių valstybių tokiais pavadinimais iki to, iki 1918-20 metų tokių valstybių nebuvo. Štai pavyzdžiui, tuo metu atsirado tokios valstybės Estija, Latvija, Baltarusija, Moldavija ir Ukraina taip pat. Nes va šitų valstybių tokiais pavadinimais iki to laiko nebuvo. Ir taip pat atsikūrė A, Suomija, pavyzdžiui, va dar prisiminiau irgi. Tos visos valstybės buvo arba Rusijos imperijos sudėti, arba dalinai vienos imperijos, dalinai kitos. Ir atsikūrė Lietuva, ir atsikūrė Lenkija. Nes tokios valstybės istoriškai buvo ir jos atsikūrė po pirmo pasaulinio karo. Ir štai dabar šnekant apie Ukrainą, tai Čia reikia prisiminti tokį dekretą tarybų valdžios bolševikos, jis vadinasi tautų apsisprendimo teisė. Ir e, štai tos valstybės tam tikrą prasme gimė va, šito dekreto taip pat pasikoja, be, bet be abejo buvo ir politinė valia tų pačių e, žmonių ir gyventojų tose teritorijose įkurti tas valstybės arba kaip Lietuvos arba Lenkijos atveju atkurti savo valstybės. Ir štai dabar, kadangi mes kalbam šiandien apie Ukrainą tik tai, tai pasižiūrėkim į tą teritoriją, kuri 20 metais atsirado kaip Ukrainos valstybė. Taigi štai ta teritorija, labai giliai praeitį neįsim, pasakysiu tik tiek, kad ta teritorija, sakykime, iki ten 14 13 amžiaus vadinosi Kijevo Ruse. Tai buvo didžiulė valstybė, kuri vadinosi Kijevo Ruse ir jie ėjo beveik visa dabartinės Ukrainos teritorija. O štai kada Kijevo Ruse subirėjo, tada tuos gabalus susirinko kiti ir tame tarpe ir mūsų protėviai. Lietuvos didžioji kunigaikštystė – E, didelę dalį Ukrainos dabartinės teritorijos, bet ne Ukrainos valstybės, o tiesiog teritorijos, kuri tuo metu net Ukraina nesivadino. Jinai tuo metu vadinasi Rusija. Ir ten buvo įvairiausių – Baltoji Rusija, Rausvoji Rusija, Voluinė, Haličas. Daug buvo pavadinimų. Ukrainos net terminų tuo metu dar nebuvo. Taigi štai ta teritorija įėjo į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sudėtį. Ir štai kas yra įdomu – Lietuvos didžioji kunigaikštystė 16 amžiui išėjo tokia kaip ir konstitucija, kaip įstatyminiai tokie rinkiniai įstatymų, vadinosi Lietuvos statutai. Ir štai kaip mūsų valstybė yra vadinama Lietuvos statutuose. Tai štai, Lietuvos statutai mūsų protėvių valstybė vadina taip – didžioji Lietuvos, žemaičių, rusų ir kitų kunigaikštystė. Taigi štai matom, koks buvo darinys. Beje, statutai buvo parašyti slavų kalba. Ir 17 e, amžiui dalis Ukrainos pateko į Rusijos jau besiformuojančios imperijos sudėtį. O ta dalis, kuri liko Lietuvai, Tai po Liublino unijos, o unija tai buvo su Lenkija, tai yra 1569 metai, e, Lietu, lietuviška dabartinės Ukrainos teritorijos dalis pateko į Lenkijos sudėtį. Ir štai čia jau at šituose amžiuose atsiranda pirmą kartą pats Ukrainos terminas. Jis yra suvokiamas kaip pakraštys, akraina. Nes Lenkijai tai buvo Lenkijos žemių pakraštys, o Rusijai buvo Rusijos žemių pakraštys. Dar rusai taikė šitai teritorijai pavadinimą Malorosija. Taip pat tuo metu tokių teritorijų buvo, sakykime, Zaporožė, buvo ten kazokai, siautė. Ta pati Valūnė buvo daug teritorijų, tai nebuvo valstybiniai dariniai mums, mūsų įprasta prasme. Ir nebuvo tautinė prasme, va taip suvokiama, kaip mes dabar suvokim. Tiesiog tai buvo tokios teritorijos vienos ar kitos didelės valstybės sudėtyje. Ir štai ateina toks metas 18 amžiui pabaigoje, kada įvyksta Lietuvos ir Lenkijos bendros valstybės padalinimas. Tokių padalinimų buvo trys. Ir Ukraina kartu su Lenkija ir Lietuva, su didžiaja dalim Lenkijos teisingiau, patenka į Rusijos imperijos sudėtį. O dalis, dalis Ukrainos tuometinės teritorijos, konkrečiai Galicijos kunigaikštystės žemės, pate, su sostinė Lvovu, patenka į Austrijos sudėtį. Ir čia – Tiesiog atsiminkim tą Galiciją ir tai, kad jinai patenka į Austrijos sudėtį, nes Galicija suvaidino labai svarbu vaidmenį štai tuose procesuose, kurie šiandieną vyksta Maidane Kijeve. Čia yra Galicijos ypatingas vaidmuo. Taigi štai prisiminkim, kad Galicija yra Austrijos sudėtyje. Ir štai ateina revoliucija 17 metai ir čia jau Ukrainos teritorija pasirodo kaip valstybinis darinys, Tų darinių galėjo būti įvairių, kada vyko sumaištis, visi kariavo su visais, dabartiniai teritorijai Ukrainos e, ten buvo ir tie žmonės, kurie save laikė jau ukrainiečiais ir norėjo sukurti nepriklausomą Ukrainos valstybę, jinai vadinasi Ukrainos liaudės respublika. E, toj pačioj Galicijoje buvo sukurta vakarų Ukrainos liaudės respublika, paskui jo susivienijo. Taip pat ten valstybės kūrė rusai, tiek atvykę, tiek vietiniai, kurie save rusais laikė. Tie rusai buvo vieni raudonieji bolševikai, kiti baltieji. Taip pat ten buvo lenkai, kurie taip pat turėjo savo pretenzijas, nes reikėjo nustatyti ribas tų valstybių. Tiek Lenkų, tiek e, Moldavija tada kūrėsi, Baltarusija, čia pat Ukra Ukraina. Ir Lietuvoje tas pats vyko. Lygiai tas pats, mes jau ne vienoje laidoje kalbėjom, o ypatingai su Nikžentaičiu tas pokalbis ten, visos mes gražiai išdėliojam, kaip tos ribos buvo kūriamos. Tai panašus procesai vyko ir Ukrainai po, jau čia po tos bolševikinės revoliucijos. Ir tų valstybių ten buvo netgi keliolika variantų, bet galų gale ten nusistovėjo 21 metais tarybų valdžia ir buvo įkurta Tarybų socialistinė Ukrainos Respublika ir 22 metais – Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos Respublikos įkūrė Tarybų sąjungą. Ir e, taip Ukrainos toks kaip ir nepriklausomas gyvenimas, jis buvo labai trumpas, tiesiog keletą mėnesių ir jis toliau vyko jau Tarybų sąjungos sudėtyje. O štai Galicija ir Voluinė liko Lenkijos sudėtyje, kitaip sakant, tai, ką mes dabar vadinam vakarų Ukraina. O užkarpatė su Užgorodų, su dar, nu, Užgorodas, sakykime, sostinė atiteko čekams, o Bukovina atiteko rumunams. Šitą irgi atsiminkim, nes to mums prireiks ateityje. Toliau vakarų Ukrainoje iki pat 39 metų, kol prasidėjo antras jau pasaulinis karas, vyko jau žmonių, kurie save laikė ukrainiečiais, kovos su Lenkais. Ir tos kovos buvo krūvinos, kraujo buvo pralieta, marios, ten buvo ir koncentracijos stovyklos iš abiejų pusių. Nesupranta, dažnai štai vienam kaime vieni save laiko lenkais, kiti laiko ukrainiečiais ir prasideda kovas. Kam tas kaimas turi priklausyti? Taip, kad kraujo buvo daug, kraujo buvo labai daug. Ir štai Dabar galim pasakyti taip, kad Ukrainos valstybei nėra, jau kaip valstybei, ne teritorijai, bet kaip valstybei nėra ne šimto metų. Ir jeigu kalbėsim apie Ukrainos ribas, tai galima taip pasakyti, na, šiek tiek supaprastinant, kad pirmiausia, tas ribas nustatė Leninas, prijungdamas nemažus Rusijos gabalus tuo metu, sostinė buvo Harkovas, kurį laiką, paskui tik persikėlė į Kijevą. Toliau, 39 metais jau Stalinas prijungė prie Ukrainos vakarų Ukrainą, tai va tą Galiciją ir Voluinę, kitaip sakant, atimė iš Lenkų. Toliau, 40 metais tas pats Stalinas Bukoviną paima iš Rumunų, 45 metais iš čekų paima užkarpatę. Kitaip sakant, tos teritorijos, kurios kažkada priklausė Rusijos imperijai, jos grįžo atgal. Ir paskutinis sudėdamoji, tai yra 54 metai, e, Hruščiovas Ukrainai atiduoda Krymą, kuris šiandieną yra kaip autonominė respublika Ukrainos sudėtyje. Tai štai šitaip iš tokių gabalų yra sudėta dabartinė Ukrainos valstybė, jeigu šnekėsim apie Ukrainą jos teritorinės ribas. O dabar apie tautybę ir kalbą. Reikia turėti omeny, kad iki 18 amžiaus, netgi pabaigos, matyti 19 amžiaus pradžios, kalbėti apie tautas ir kalbas yra labai sudėtinga, nes istorikai sako, kad nebuvo taip suprantama tautybė kaip dabar. Aš tuo abejoju, tiesą sakant, bet informacijos apie tai nėra daug ir iš esmės šneka apie tautas pradeda atsirasti rimta 18 pabaigoje ir per visą 19 šimtmetį. Tada visoje Europoje formuojasi tautinės valstybės ir daugelis Europos tautų tuo metu kūrė savo kalbas, kūrė savo literatūrinę kalbą, kūrė savo literatūrą, Ir, ir tai yra ir rumunai, ir vengrai, ir čekai, slovakai, horvatai, kas tik jūs norite. Ypatingai va šitie visi e, centrinės pietų Europos gyventojai. Tai yra tautybių kūrimuose apsibrėžimo, kas tu toks, kas, kam tu priklausai, su kuo tu prieš ką tu. Panašiai buvo ir Lietuvoje, kad būtų suprantamiau, sakykime, 19 šimtmetyje E, lietuviai sprendė klausimą, kokios tarmės pagrindų bus formuojama literatūrinė kalba. Ir ten tam tikros aplinkybės lėmė, kad e, ta kalba yra šiandieną tokia, o ne, o galėjo būti žemaičių tarmės pagrindų. Nes viena, vienu metu visuomeniniam gyvenime dominavo žemaičiai. Paskui kažkaip jie nuėjo antrą planą ir šiandieną yra taip, kaip yra. Tai panašus procesai vyko ir toj visoj teritorijai kur dabar yra Ukrainos valstybė, išskyrus, išskyrus Galiciją. Čia viskas vyko šiek tiek kitaip. Galicijos žmonės, būdami Austrijos sudėtyje, visą 19 šimtmetį ir, ir pradžią 20, jie save vadino rusinais. Jie net nevartojo savo šito termino, bet tuo pačiu ir jie save suvokė jau kaip kaip ir tokius kitokius, kad jie yra ne Rusijos gyventojai, bet toli gražu ne visi. Galicijoje buvo irgi, vieni sakė, kad ta mūsų kalba ir yra kita tautybė, mes esam kitokie negu rusai. Ir iš kitos pusės, ten buvo Lenkų didžiulė įtaka Galicijoje. Ir štai Austrijos valdžia iš esmės paremė rusinus, nes jie siekė dviejų tikslų Pirmiausia, reikėjo turėti atsvarą prieš Lenkus šitame jų valstybės pakrašty, nes Lenkai ten irgi turėjo savo interesus ir visada siekė išsivaduoti iš Austrų ir prisijungti vienai par kitai prie Lenkijos. Ir iš kitos pusės tuos rusinus reikėjo atstumti nuo jų gentainių kitoj pusėj sienos. Kitaip sakant, juose formuoti kitą savimonę. Ir tas pavyko iš dalies, iš dalies. Ir štai kaip pavyzdį, kad iš dalies galima paminėti tokį dalyką, kai atėjo pirmas pasaulinis karas ir kada Galicijoje buvo formuojama kariuomenė Austrijai į frontą, tai paaiškėjo, kad dalis tų rusinų nenori eiti kariauti su Rusija, nes jie save laikė rusais. Ir iš jų nepavyko suformuoti kariuomenę, o pavyko suformuoti iš rusinų, kurie save laikė jau kaip ir ukrainiečiais, va tais tokiais tada visiškai nežinomas faktas, bet tie rusinai, kurie nesutiko eit kariaut Austrijos kariuomenės sudėti prieš rusus, buvo išvežti į Austrijos koncentracinę stovyklą. Tai yra viena iš pirmųjų koncentracijos stovyklų Europoje, matyt, 1914 metais Talerhofas pavadinimas tos stovyklos. Ten buvo dešimtis tūkstančių išvežta tų rusinų. Ir štai kas yra įdomu, kad, kad e, kokios yra paralelės. Mes čia Lietuvoje turim kažką panašaus su mažąją Lietuvą arba su Prūsijos Lietuvą. Koks paradoksas, bet 19 šimtmetį, 18 šimtmetį, štai kaip Ukrainos savimonė formavosi Galicijoje ir ukrainiečio savimonė didžia dalim formavosi Galicijoje. Ten buvo leidžiamos pirmos knygos, pirmi laikrašiai naujais padaryta literatūrinė jau ukrainiečių kalba. Panašus procesai vyko mažoji Lietuvoj, karaliaučiui. Karaliaučiui iš, pirmoji lietuviška knyga, Donelaitis. Ir lietuviškai knygos mažojoj Lietuvoj, Vokietijos imperijoje, Prūsijos imperijoje, jų buvo leidžiama daugiau negu pačioj Lietuvoj. Ir toks e, santykis maždaug suvokiant, kas yra Galicija, kas yra Ukraina ir kas yra Rusija. Tai būtų panašiai, vat, Galicija tai yra lietuviško analogijom mažoji Lietuva, Ukrainiečiai tai yra žemaičiai, o rusai tai lyg būtume mes visi lietuviai. Vat yra toks santykis. Ir šito nesuprantant, paskui sunku yra suvokti, kodėl jie nesusitarė. Kodėl jie nesusitarė. Ir štai dar ką reikia pasakyti dėl pačios kalbos. Galbūt daugeliu bus e, visiškai naujas dalykas, bet, pavyzdžiui, bolševikai suformavę tą pirmą darinį tokį, jo dar be vakarų Ukrainos, be Krymo, Ukrainos valstybę ir tą, kuri jau buvo Tarybų sąjungos sudėtyje, jie iki 30 metų vykdė ukrainizaciją Ukrainoje. Kodėl jie tą darė? Todėl, kad jie irgi norėjo stiprinti savo valdžią, jinai buvo nestabili, ir jeigu jie būtų ėję ir prieš ten besiformuojančią Ukrainos savimonę, ukrainietišką savimonę, jiems tai būtų buvę sunkiau išlaikyta valdžia. Ir iki 30 metų ten buvo labai rimta ukrainizacija. Paskui jie, kai užėmė vakarų Ukrainą, atėmė iš Lenkų teisingiau. Lygiai tas pats buvo daroma vakarų Ukrainai. Bet nežiūrint į tai, toli gražu ne visi gyventojai pasidavė šitam. Čia reikia turėti vieną dalyką omeny, sakykim, kad e, Tarybų sąjungoje buvo 14 valstybių centro komitetai. Tai buvo visų su, su, respublikų centro komitetai, bet Rusijos centro komiteto nebuvo. Tai buvo daroma irgi, matyt, samoningai, Nes taip, tai buvo tvirtesnė valdžia, bent jau prieš karą taip tokia situacija buvo. Paskui ta, ta ukrainizacija kažkur jau po 30 metų jinai baigėsi. Ir štai eikim toliau. Ateina antras jau pasaulinis karas. Ir e, žmonės, va tie vakarų Ukrainos žmonės, puoselėja nepriklausomos Ukrainos idėją. Jie kariavo, kaip sakiau, visą prieškarį, visus 30 metus su Lenkais dėl vakarų Ukrainos. Ir kai atsirado galimybė, kai vokiečiai e, užpuolė Tarybų sąjungą, jie sudėjo viltis į vokiečius, galvodami, kad vokiečiai toleruos jų tą ir jie paskelbė tą nepriklausomą valstybę. Beje, panašus procesai buvo Lietuvoje. Bet vokiečiai dėja šitas viltis palaidojo, o patį lyderį Stepaną Banderą jie pasodino, pasodino į kalėjimą. Kitaip sakant, vokiečiai nebuvo suinteresuoti taip pat e, tokia nepriklausoma Ukrainos valstybė. Na, po karo, kaip minėjau, Ukrainos teritorija padidėjo ir nuo 45 iki 91 metų, iki Gorbačiovo, Ukraina, kaip ir Lietuva, yra Tarybų sąjungos sudėtyje ir čia Ukrainos ir, ir Rusijos tautybių tas skirtumas nebuvo toks didelis ir ryškus. Reiktų prisiminti, kad net Hruščiovas ir Brežnevas tai buvo pirmi asmenys savo metu Tarybų sąjungoje, jie save laikė ukrainiečiais. Ir tas santykis, jis buvo, bet jis toks nebuvo labai, išskyrus vėlgi, sakau, Galiciją vakarų Ukrainoje. Ten visada ruseno tas toks, visai toks kitas savimonės lygis, ukrainietiškos savimonės lygis. Ir e, čia galima prisiminti, kad vėlgi tas pats, kaip pavyzdžiui žemaičiai ir lietuviai arba aukštaičiai. Tai kažkas panašaus vyko va, tarp rusų ir ukrainiečių. Ir tie skirtumai buvo, bet didžia dalim tai nebuvo aštrus ir ne, ne antagonistiniai, išskyrus, sakau, Galicijos teritoriją, vakarų Ukrainą. Ir štai, kai 90-91 apskritai, kai jau žlugo Tarybų sąjunga, va tada, kai Ukraina išėjo į avanseną jau naujam, jau mūsų, mūsų etape istorinė, tada be jokios abejonės iškylo pirmiausia klausimas Ukrainos. Ir prasidėjo jau naujas ukrainizacijos etapas. Tai buvo, jis iš pradžių buvo netoks, sakykime, aštrus, bet ypač jis paštrėjo po 2004 metų rinkimų, kurios laimėjo iš trečio karto Juščenka. Ir kodėl štai tie rinkimai buvo tokie? Vat jau čia jau galime matyti užuomasgos tos situacijos, kuri yra šiandien. Jeigu jūs pažiūrėtumėt 2004 e, metų rinkimų žemėlapį, rezultatų teisingiau Ukraino žemėlapį, jūs pamatytumėt dvi spalvas skiriančias Ukrainą į dvi dalis. Vienam, vienam Dniepro krante beveik balsuoja vienaip, visi kitam krante balsuoja kitaip. Šnekos, ar ten buvo falsifikacija ar nebuvo, sunku pasakyti, bet e, pavyzdžiui, po 90 procentų buvo ir vakaruose, ir rytuose, ir už vienur, jeigu ir buvo, tai matyt falsifikavo visi, bet, e, sakykime, tie žmonės, kurie balsavo už Janukovičių, tai jie tuo metu įsivaizdavo, kad jisai bus šalininkas Ukrainos gerų santykių su Rusija ir tokio suartėjimo su Rusija. O tie, kurie balsavo už Juščenką, jie, juose buvo gyvesnis tas ukrainietiškas pradas, ukrainietiška savimonė jau. Ir štai tas rezultatas maždaug yra lygus. Ir iš esmės jis nelabai pasikeitė, nors Jušenka po to jo reitingas smuko labai staigiai. Ten jau po poros treitos metų jo reitingas buvo 5 procentų tik tai. Ir rinkimai po to jau buvo sėkmingi Janukovičiui ir jis laimėjo tos rinkimus vėl dėka didžia dalim rytų Ukrainos, rusiškosios dalies Ukrainos rinkėjų. Ir tie rinkimai vėl parodė, kad tas, nežiūrint Januko, šito Juščenkos laikais vykdomos ypatingai tokios jau na, kryptingos ukrainizacijos, Na, pavyzdžiui, ir mokyklos yra rusų kalba mažinamos, ir e, viskas yra titruojama, kas rodoma televizijoje rusų kalba, o ukrainiečiai beveik visi, ten turbūt 90, net nežinau, gal net ir visos 100 procentų, jie rusiškai supranta. Bet nežiūrint į tai titrai yra draudimas rusiškos muzikos kavinėse, visa tai buvo, bet nežiūrint į tai, Janukovičius laimi rinkimus. Ir tai parodo, kad yra didžiulis prieštaravimas pačioj Ukrainos visuomeniai. Ir jis nesisprendžia. Metai bėga, bet jis nesisprendžia. Jis ir vienintelė viltis, sakykime, ukrainiečiam, tai yra nauja karta, naujos kartos apskritai. Nes jos jau yra auklėjamos kitomis sąlygomis, kiti vadovėliai, beje, yra perrašomos istorijos, bet čia daro visi, čia ne tik Ukraina, visi istoriją tempia ant savo kurpaliaus, sudarsi iki rodydami, kad istorija yra politikos tarnaitė. Taigi štai maždaug va toks trumpas ekskursas į Ukrainos kaip teritorijos istoriją, valstybės istoriją ir tautos kalbos istoriją. Ir štai šiandien Ukraina vat, yra to, šitos visos didelės istorijos rezultatas. Ir tai, kad jie negali apsispręsti, tai yra vat, dėl to, kad ten yra ne viena savimonė. Ten yra nu, mažų mažiausiai dvi savimonės. O dar aš tiesą užmiršau paminėti tos pačius rusinus e, Galicijos. Šiandieną tas terminas jau Galicijoje nebetaikomas, Lvove konkrečiai – bet jis savo taiko užkarpatės gyventojų. Jie po šiai dienai save vadina rusinais ir beje, kai balsuoja Ukraina, tai tie rusinai užkarpatės visada balsuoja taip pat, kai balsuoja rytų Ukraina daugumoje. Taigi štai, o dabar eisim prie kitos dalies ir prieš tai paklausysim vėl muzikos ir noriu priminti, kad mes šiandien niekam neskambinam, taip kad mikro, e, telefonas yra laisvas. казала в понеділок, підем разом по барвінок Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела Ти казала у вівторок, поцілуєш разів сорок Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, ти ж тебе, казала у п'ятницю, даш заліз, ти п'ятницю, я прийшов, тебе нема, якщо у тебе груди три перевірив, там одна підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молоду, з морозу повела. Я ж туристу відманула, я ж туристу підвела, я ж туристу молода, з морозу повела. Ти казала, мерседес, я будеш всім давать по черзі. Я прийшов, а там менте, знову підманула ти. Ти ж мене su Rolandu Paulausku. Taigi, ką galima pamatyti Ukrainoje, kai pamiršti pasimti rožinius akinius? Šita dalis vadinasi, kaip nuotaka pabėgo prieš pat vestuves. Šnekėsim apie asociacijos sutartį ir rytų partnerystę, kurios vienas iš finalinių akordų turėjo būti Vilniuje ši, šią savaitę – Gedimino prospekte kabinamos gražios vėliavos, bet šventė bus ne tokia linksma, kaip turėjo būti. Bet šiek tiek apie pačią tą rytų partnerystę. Kas čia per darinys? Tai yra labai ne, nesena idėja. Rytų partnerystės idėja iškilo 2008 metais. Na ir yra sakoma, kad jos iniciatorė buvo Lenkija ir Švedija. Ir tai yra manoma, buvo atsakas į muitų sąjungos idėją, kuri iškilo į paviršių 2007 metais. Tai Rusija, Baltarusija ir Kazakstanas pradėjo šnekėti apie muitų sąjungą ir buvo suprantama, kad tai bus tam tikras traukos laukas ir reikėjo matyti atsvarą, kad būtų tos valstybės buvusios Tarybų sąjungos sudėti, dabar nepriklausomos valstybės, kad nenuplauktų į tą muitų sąjungą, reikėjo jom pasiūlyti alternatyvą ir taip atsirado ta rytų partnerystės idėja. Štai pats tas, ta pati asociacijos sutartis, kurios Ukraina nepasirašys Vilniuje, nors dar šiokios tokios viltys yra. Europos Sąjungos įvairius veikėjai vis dar sako, kad iki penktadienio ryto dar jie lauks. Taigi štai, asociacijos sutartis priešingai negu įsivaizduoja daugelis ukrainiečių, tai nėra stojimas į Europos Sąjungą. Tai niekur nestoja visiškai Ukraina, pasirašydama šitą sutartį. Priešingai, Ukraina norėjo, kad šitoj sutartį būtų aprašytas mechanizmas, kaip po to bus žengtas sekantis žingsnis, jau Ukrainos įstojimas į Europos Sąjungą. Ir Europos Sąjunga nesutiko įrašyti šitai. Taip kad asociacijos sutartyje kaip tik yra netgi specialiai pabrėžta, kad tai nesuteikia jokių preferencijų stojant į pačią Europos sąjungą Ukrainai. Jeigu jūs e, matot, sakykime, Maidano, jūs tą galit matyti, Ukrainos Maidaną tiesioginiuose eteriuose, girdit, ką žmonės šneka. Na, dažnas žmogus to kažkaip nelabai skiria. Jiems tai yra įimas į Europą ir tiek. O štai tas asociacijos sutarties turėjimas, Turkija turi ją su Europos Sąjunga jau keliasdešimt metų ir tai nieko neduoda. Pati asociacijos sutartis tai yra didžiulis foliantas, ten turbūt apie tūkstantį puslapių. Na ir kaip įprasta, vertimo ilgai nebuvo, mažai kas jis skaitė, čia panašiai kaip su ES konstitucija buvo, kada mūsų Seimas irgi nei neįvertęs, nei skaitęs, nubalsavo, Tai kažkas panašaus ir Ukrainoje su ta asociacijos sutartim. O štai jeigu įsiskaityti ją, o yra ir vertimai padaryti jau dabar, internete galima susirast, tai ką mes matom? Kad pagal šitą asociacijos sutartį Ukraina turi pritaikyti savo įstatymus, savo teismus, savo valdžios formavimo mechanizmą, turi pritaikyti Europos Sąjungos reikalavimams turi pakeisti visą techninį reglamentą. Techninis reglamentas tai įvairiausi techniniai normatyvai, gostai seniau vadinti. Tam reikia galybės pinigų. Tas techninis reglamentas irgi turi būti pagal ES reikalavimus. Toliau Ukraina turi nuimti bet kokius muitus. Ir kas yra įdomu, pavyzdžiui, šnekant apie muitus, yra atskirai išskirta padėvėtų rūbų prekybą. Europos Sąjunga pasirūpino, kad ukrainiečiai muitus padėvėtiems rūbams nuimtų greičiau negu kitiems prekiams. Kažkodėl jam labai tas aktualu yra, tas yra parašyta toj sutartyje. Toliau reikia pakeisti geležinkelio linijos plotį, bėgių plotį. Jis turi būti toks, kad atitiktų Europos Sąjungos irgi standartus. Taigi štai pagal šitą asociacijos sutartį Ukraina įsipareigoja klausyt Briuselio visame kame praktiškai. Vai tas aktualu yra, tas yra parašyta toj sutartyje. Toliau reikia pakeisti geležinkelio linijos plotį, bėgių plotį. Jis turi būti toks, kad atitiktų ES irgi standartus. Taigi štai pagal šitą asociacijos sutartį Ukraina įsipareigoja klausyt Briuselio visame kame praktiškai, mainais gaudama laisvos prekybos teisę, o, o ką ta teisė jam duoda, šiek tiek vėliau pašnekėsim. Bet dar šalia to, Ukraina turi be abejo paimti ir visus naujus vertybinius pokyčius – tai apie ką mes kalbėjom pačioj pirmoj dalyje, tos juvenalinės justicijos reikalai, seksualinių mažumų klausimas, visą tai Ukraina taip pat turi paimti iš Europos. Ir čia įdomus dalykas. Žiūrėdamas vieną Kievos televizijos laidą, Schuster Life yra tokia, viena iš pagrindinių politinių laidų. Viena buvo skirta va šitoms temoms. Ir net turbūt pačiam vedėjui, tam sąveikui Šusteriui, buvo nuostabu matyti, kaip priejo klau, e, klausimas, ar balsuos e, Dūma už įstatymus palengvinančius seksualinių mažumų gyvenimą Ukrainoje. Ir čia pasirodė, kad visi prieš. Visi. Ir e, Galicijos tokia pagrindinė partija Svoboda, kuriai vadovauja Tegnibokas, ir Julijos Timošenkos Batkevšinos atstovė, ir komunistai, ir, ir regionų partijos. Visi pasakė, nebalsuosime su šitą. Šusteris net pasimetė. Beje, ten sėdėjo mūsų ambasadorius, mano kolega signataras Petras Vaitiekūnas. Buvo labai smagu žiūrėti. Internete galite susirasti tą laidą. Ten Petras Vaitiekūnas vaidino balto žmogaus vaidmenį. Ir ukrainiečiai nuolankiai klausė, ką Petras jam šneka ir kaip jis jos moko gyvenimą, požiūrį į tas mažumas. Petras kaip koks sahibas. Man labai priminė taip tokio anglų džentelmeno pamokymus indams. Jis taip ten gražiai perdodu Petrui linkėjimus tą progą. Taigi štai, Ukraina turi, kaip sakiau, praktiškai priimti viską, kas jiem yra siūloma, mainais gaudami iš esmės teisę klausyti Briuselio. Na ir vilti, kad kada nors bus iš to kažkokia nauda ir kaip ukrainiečiai sako, gyvensim kaip Europai. Arba ten dabar pagrindinis šūkis yra Ukraina tai Europa. Bet dabar dar šiek tiek apie pinigus, kad suprast, kodėl ta nuotaika pabėgo galų gale. Taigi štai, yra skaičiuojama, kad tą techninį reglamentą įgyvendint Ukrainoje reikia maždaug 150 milijardų eurų per 10 metų. Taip, taip yra skaičiuojama. Ukraina tokių pinigų neturi, gaut neturi iš kur. Ir kada vyriausybė Azarovas konkrečiai paprašė, kad būtų kažkaip pagalba iš Europos Sąjungos, tai buvo pasiūlytas vienas milijardas per tos biudžetinius septynis metus, kurios ES gyvena septynių metų tokiais periodais. Ten, e, prie bolševikų buvo penkių metų planas, pas, jos, pas šitos komisarus yra septynių metų planai. Taigi štai vietoj 150 jam buvo pasiūlyta pagalba vieno milijardo suma. Toliau atsitiko kitas dalykas. Jeigu nėra muitų su Europos Sąjunga, o Rusija įveda muitus ir kuria muitų sąjungą, Tai tada turbūt yra suprantama. Rusai saugodami savo rinką jau įveda muitus su Ukraina. Ir e, ne tik muitus įveda, bet įveda ir vizas žmonėms, kurie dirba Rusijoje, o labai daug ukrainiečių dirba Rusijoje ir siunčia pinigus į Ukrainą. Ten eina didelis rautai pinigų iš Rusijos į Ukrainą. O štai dabar ką reiškia ta Rusijos rinka Ukrainai, sakau skaičius. Vat šių metų, 13 metų per 9 mėnesius, eksportas į Europos Sąjungą 15 milijardų, į Rusiją 21 milijardas. Bet maža to, didelė dalis Ukrainos pramonės ir ypatingai rytuose, tai buvo vienas organizmas tarybiniais laikais ir iš esmės jis toks ir liko. Ir tai yra tokie fabrikai, tai yra metalurgija, Ten yra lėktuvų gamyba bendra, kosminiai projektai, ko tik ten yra. Tai yra šimtai tūkstančių darbo vietų. Ir visą tai rusai labai lengvai gali uždaryti. Ir, ir jau jie pradėjo šitai daryti, prasidėjo problemas pasienyje. Ir per šios metus, kaip Ukrainos e, atstovai vyriausybė sako, Prekyba krito maždaug 25 procentų su rusais, o turint omeny Rusijos svarbą eksporte, tai yra tiesiog na, didžiulė skylė biudžete, didžiulė skylė. Ir štai kur prasideda visos problemas. Ukraina norėtų būti ir su Europos Sąjunga, ir su Muitų Sąjunga. Kitaip sakant, davai, ribeta, žaidružna, sako. Tai norėtų būti sėdėti ant visų kėdžių, kiek išeina. Tai yra, kiek tų kėdžių būtų. Nu, bet dėja gyvenimas yra toks ir ypatingai, aš neveltui sakau, kad mes gyvenam, jei ne 39, tai 36 metais, turint omeny, kad 41 prasidėjo antras pasaulinis karas. Prieštaravimai kaupėsi ir e, tą reikia turėti omeny ir dėl to, ir tos muitų sąjungos, jos viena nuo kitos tols, ir prieštaravimai didės, ir dėl to norint išsėdėti vat ant dviejų kėdžių, na, nebeįmanoma šito padaryti. Turi apsispręsti Ukrainą. O apsispręsti yra sunku. Ir apsispręsti yra sunku ir dėl to, kad, kaip pirmoji daly sakiau, ten yra skirtingi mentalitetai, skirtingos savimonės. Ir vienos to, viena ta savimonė dreifuoja į Rusijos pusę, tie žmonės save ir laiko rusais. Tai yra Krymas, Donbasas, Donetskas, Dniepropetrovskas, Odesa ir, ir, ir taip toliau. O kiti save laiko ukrainiečiais ir linkę labiau eiti į vakarus, nesiskaitydami su jokiais vatais dalykais, kuriuos aš išvardinau. Kodėl taip yra, aš negėsim vėliau. Beje, dalis rusų taip pat. Taip pat nori eiti kartu su ukrainiečiais į vakarus. Tai nėra taip, kad jeigu tu save laikai rusų, tai būtinai su Rusija. Ten yra visokių variantų Ukrainai. Bet štai kur dar problemas. Ukraina nori, kad ir dujos būtų pigiau. Už dujas jie yra skolingi ir už keletą mėnesių jie neturi pinigų, kad sumokėtų. Jam reikia mokėti, baigėsi laikas, reikia už kreditus mokėti, už, už pas, paskolas mokėti. Pinigų taip pat nėra. Ir kas blogiausia, pinigų neskolina niekas. Štai kur yra blogiausia. O iš kitos pusės, turėkime omeny, turint šnekant apie dujas. Šiandieną Ukraina gauna savo pinigų dalį, kadangi yra tranzitinė šalis Rusijos dujoms. Bet Nord Streamas apeinantis ir, ir mūsų, ir Baltarusija, ir Ukraina jau Baltijos jūros dugnu veikia, ten Rusijos dujus eina, o štai South Stream arba pietinė atšaka apeinanti iš kitos pusės Ukraina. Vat vakar Serbijoje prasidėjo statyba Serbijos atkarpos – Ir beje, čia tiesiog atkreipiu dėmesį, mes paskui prie šito grįšim. Vat šitie visi Nord ir South streamai, be vokiečių žinios, jie negalėjo atsirasti. Visi tie, kurie įsivaizduoja, kad e, tai buvo galima padaryti neturint Vokietijos pritarimo, aš jums pacituosiu prieš keletą metų skaityto vieno tokio BASF valdybos nario sakinį. Sako, kodėl mes remiam šitą Nord Streamą? Todėl, kad sako, mes manom, kad Baltijos jūros dugne oranžinių revoliucijų nebus. Ir e, čia jau tie mūsų politikai, kurie taip tada sakė, neprileisim Ivano prie vamžio, tai parodė tiesiog grandiozinį nesusigaudimą geopolitikoje. Visišką nesupratimą, kur yra ir kieno kokie gyvybiški interesai. Ir vietoj to, kad laimėt vat iš šito – Mus tik apėjo ir tiek. Taigi štai, čia dar verta būtų turbūt paminėti tokį faktorių Ukrainos politikos kaip Julija Timošenko, įstabi moteris. Įstabi. Aš Ukrainą domiuosi pastaruosius, nežinau, ten jau kiek keliolika metų, žiūriu į televiziją. Mačiau visą tą Maidaną ketvirtais metais oranžinės revoliucijos, Na, įstabi moteris. Jinai šokdina visą Ukrainą ir visus vyrus, Ukrainos politikus. Jinai viena <laughs> yra žymiai svarbesnis faktorius, negi visi ten tie politikai vyrai. Bet reikia žinot šiek tiek ir apie ją. Jinai 90 metų pabaigoje buvo vadinama dujų princese, todėl kad jinai sukūrusi ten įvairias firmas, tapo monopolistė prekyba Rusijos dujomis su Ukraina. Visa prekyba Rusijos dujomis buvo jos rankose. Jinai pasidarė vieno iš turtingiausių Ukrainos žmonių. Ir tam labai padėjo tuometinis premjeras Lazarenko toks buvo. Tai šiandieną tas Lazarenko sėdi jungtinių valstijų kalėjime. Ir priešingai negu Julija Timošenko, kurios reikalauja paleidimo, Lazarenkos paleidimo nieks nereikalauja. Jis pabėgo iš Ukrainos, galvoja, kad ten pasislėps, bet ten jį pasodino ir jisai sėdė. Beje, tuo metu e, Julija Timošenko taip pat buvo pasodinta į kalėjimą, keliasdešimt dienų jinai prabuvo arešte, paskui ją išvadavo ir tada jinai metėsi jau visą galvą į politiką ir buvo viena iš pagrindinių pagrindinių veikėjų tam pirmam Maidane, pirmoji toje oranžinė revoliucijoje. Beje, štai šiomis dienomis e, Berlyno laikraštyje staiga pasirodė visai kitoks straipsnis apie Juliją Timošenko. Buvo prisiminti jos griekai ir jau kažkaip nebetaip entuziastingai vakarai pradėjo rūpintis jos paleidimu. Bet kodėl taip yra, vėliau šnekėsim. Taigi štai Ukrainai reikia pinigų, reikia gražinti kreditus, mokėti už dujas, kompensuoti biudžeto deficitą, o pinigų nėra, prekyba mažėja, skolint niekas neskolina. Ir štai paprašytas tarptautinis valiutos fondas padėti Ukrainai iškėlė štai kokias sąlygas. Jaučia po viso to. Ukraina tiesa, jiems sako, jūs vat, pasirašykit tą asociacijos narystės sutartį, kurie praktiškai nieko negauna, tik įsipareigoja. Gerai, mes pasirašom. Paleiskit Juliją Timošenką. Na, čia iškilo problemų. Kodėl? Vėliau paaiškinsiu. Bet, e, kaip sako pats premjeras Ukrainos, paskutinis lašas atsisakant tos asociuotos narystės, tai buvo tai, kad kai jie paprašė Europos Sąjungos tarpininkauti iš tarptautinio valiutos fondo gauti kreditus, tas fondas jiems pateikė štai tokius reikalavimus. Pakelti komunalinius mokesčius ir pakelti ten dešimtimis procentų, užšaldyti algas ir pensijas žmonėms, sumažinti biudžetininkų skaičių apskritai ir neremti žemės ūkio savo šakos O jūs turbūt žinot, kad Europos Sąjunga savo žemės ūkį remia. Ir šiek tiek mažiau, 3-4 kartus mažiau, net ir Lietuvos ūkininkas gauna. O štai Ukraina turi bet kokio remimo atsisakyti. Tai turbūt suprantat, kad nesant muitų, na, jie visiškai darosi nekonkurencingi. Net ir Lietuvos ūkininkų atžvilgių. Ir dar turint omeny, kad krenta prekyba su Rusija. Ir štai jisai sako, tai yra paskutinis lašas, o be to dar vienas lašas. Tai buvo prieš pat atsisakant pasirašymo pas jau prezidentą Janukovičių apsilankė pramonininkų delegacija, stambių Ukrainos įmonių vadovų ir profsąjungos viršininkų delegacija – nežinia, ką jie ten šnekėjosi, ar čia sutapimas, ar nesutapimas, bet kaip tik po šito vizito ir buvo pareiškimas, kad Ukraina nepasirašys šitos sutarties, bet jie, jie kaip sako, nu tiesa reikia prisiminti, kad dar buvo ir keli vizitai pas e, Putiną Janukovičiaus. Irgi nežinia, apie ką jie ten šnekėjusi, bet va štai visas kompleksas šitų priežasčių, kurias aš šitoj daly vardinau – lėmė, kad Ukraina šiandieną oficiali pozicija yra tokia. Mes atidedam pasirašymą, nes, kaip jie sako, abi pusės nėra pasiruošusios. Beje, aš tai pastarosiamis dienomis Ukraina iškėlė dvi sąlygas, kuriomis galėtų pasirašyti. Tai sako, duokit mum kreditą 10 milijardų ir e, nuimkit kvotas jų metalurgijos produkcijai turint omeny eksportą į Europos Sąjungą. Ką atsakys Europą, aš nežinau kol kas, lauksim. Ir štai gali iškilt klausimas. Nu, jeigu buhalteriškai, turint omeny skaičius, nu, tai yra visiškas absurdas atrodytų. Bet nežiūrint į tai, didžioji dalis, nu, didžioji, ne didžioji, sunku pasakyti, bet didelė dalis Ukrainos spjauna vat, į visus šitos argumentus, kuriuos aš išsakiau šitoje dalyje. Kodėl taip yra, mes šnekėsim vėliau. O dabar toliau klausom Ukrainos muzikos ir dabar mes klausysim dainą, kuri buvo viena iš pagrindinių Oranžinės revoliucijos metu, kai buvo pirmas Maidanas, 2004 metai, grupė vadinasi Okean Elzė, ir daina Vstavai. Давай пий чай з молоком, молися а на теплий душ. сказати всім, в очі сказати їм, в очі сказати їм, вставай, мила моя, вставай. раскид. Вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай. Давай, мила моя, вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай. Давай. Studijos telefonas 2333 212 Vilniuje. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Ką galima pamatyti Ukrainoje, kai užmiršti pasimti rožinius sakinius. Šita dalis vadinasi, kas ir kaip nuotaka šokdinti norėjo. Ir norės. Taigi štai, Turint omeny geopolitiką jau, kas ir kokius interesus šiandieną projektuoja į Ukrainos valstybę. Pradėsiu nuo pačių silpniausių pretendentų, tai yra Slovakija. Tas, kas klausot nuo pradžių, sakiau atkreipkite dėmesį, 45 metais užkarpatė arba tie rusinai, jie save vadina rusinais dabar, jie buvo iš Čekoslovakijos tuometinės atimti ir prijungti prie Ukrainos. Beje, šitie rusinai prieš e, keletą metų pa, e, pa, pateikė nepriklausomybės deklaraciją. Ten tai yra judėjimas už atsiskirimą nuo Ukrainos. Jie nori gyventi nepriklausomai nuo Ukrainos. Ir Ten buvo toks savotiškas sąjūdis ir buvo jų nepriklausomybės deklaracija pateikta pasauliui. Bet niekas į tai dėmesio netkreipė ir tas reikalas net nežinau, kaip ten dabar viskas atrodo. Taigi štai, jeigu įvykiai klostytųsi kaip nors palankė, aš manau, Slovakija prisimintų šitą reikalą. Toliau, jau žymiai toks aršesnis pretendentas į Ukrainos teritoriją, tai yra Rumunija – Rumunija neužmiršta, kad 40 metais iš jų buvo paimta Bukovina, Besarabija. Taip pat ir Moldavijos visa šita valstybė dabartinė. Tai yra Rumunijos pretenzijos ir jie jų neslepia. Ten yra buvo įvairiausių susitarimų dėl šitų šalių, bet iš principo rumūnai apie tai kalba. Kalba. Toliau, Turkija. Turkija reikia žinot, kad Krymas 18 šimtmetį atiteko Rusijai po e, nemenkų kovų su Turkija, tuometinė Osmanų imperija. Ir ten yra Krymo totorių klausimas. E, tie tikrieji senieji Krymo gyventojai yra musulmonai, nors dabar Kryme, tai nežinau, turbūt 70-80 procentų žmonių laiko save rusais, bet Krymo totorių vaidmuo auga – E, Kijevas nesistengė prieštarauti šito vaidmens augimui, nes tai yra kova su rusų įtaka Kryme. Bet bet kuriuo atveju, jeigu procesai vystysis kaip nors, sakykime, nepalankiai, tai Turkija prisimins. Turkijos ten yra pastovus dėmesys jau dabar šitoj teritorijoje. Ten yra įvairiausiai vėlgi per fondus, yra finansuojamos organizacijos ir taip toliau. Turkija laukia. Toliau yra tolimas nuo Ukrainos, visiškai su jų sienomis nesusijęs dalyvis proceso Kinija. Jūs turbūt skaitėt, kad Kinija ten baisius kiekius žemės netai nusipirko, netai išsinomavo. Ir tie skaičiai yra tokie, kad jie apima nu, rimtus kiekius ten dirbamo žemės, taip kad Kinija matyt atidžiai stebės tos procesus, kur kiek vystosi Ukrainoje. Toliau jau žymiai svarbesnis žaidėjas šitame žaidime, tai yra Europos Sąjunga kaip visuma. Europos Sąjunga kas turėtų dominti ir domina? Pirmiausia, rinkos. Rinkos. Čia dabar, kad suprastume, ką reiškia Europos Sąjungai šita beveik 50 milijonų gyventojų rinka, pabandykite įsivaizduoti, kiek darbo vietų – susikūrė Europos Sąjungos valstybėse, kiek pelno gavo Europos Sąjungos atskiri ūkio vienetai po Tarybos Sąjungos griuvimo. Sakyk, primeskit. Kada gamyba buvo likviduota Lietuvoje, Ukrainoje, toje pačioje, Rusijoje, visur, visur. Ir vietą tų prekių užėmė prekės pagamintos jau, sakykime, Europos Sąjungos gamintojų kiek čia atsirado įvairiausių firmų firmelių, atstovų atstovėlių, juk visa tai tai yra na, didžiulė nauda. Reikia turėti omeny, kad e, ta griūnanti Tarybų sąjunga su savo satelitais, tai buvo 300 ir tai ne 400 milijonų gyventojų. Tai buvo daugiau negu tuo metu Europos Sąjungoje. Na, nu, arba paimkim tai va, toks panašaus kiekio, panašus kiekiai tiek ES valstybėse, tiek va šitoj teritorijai. Ir čia staiga viskas sustoja, tai o kiek mes nupirkom iš jų to second hando? Ta, kai anksčiau turėtų išmest, jie mum pardavė. Visam šitam regionui, pradedant nuo rytų Berlyno, Čekoslovakija, Lenkija, Rumunija, Bulgarija, ten ir taip toliau, Ukraina ta pati. Taigi štai šitie 50 milijonų dabar, ten jau aišku, gretinėlė paimta, bet, bet prie dabartinių sunkių sąlygų Europoje 50 milijonų rinka pravers, pravers. Bet yra kitas resursas dar svarbus Ukrainoje. Gamyba tai nieko nedomina, pramonė ten ta, kuri yra, jinai kažin ar atsilaikytų, jeigu nebebus ryšių su Rusijos pramonė, nes tai yra dažnai vienas organizmas. Jie gamina su, su, su, detalės vienoje šalyje, surenka kitoje šalyje ir panašiai. Bet yra žemė. Ukraino yra dideli kiekiai dirbamos žemės. Tai yra maistas. Žemės ūkio produkcija. Ir štai kam visą tai atiteks, kas naudosis, kas pelną gausi. Čia atsakymas visi tiems, kurie sako, kad žemės neišveš. Iš Ukrainos irgi žemės neišveš. Klausimas yra, kas pelna ims iš to žemės, kas pelna ims ir kuris bus vežamas. Ir neveltui ten kiniečiai jau yra. Na, bet to dar yra ką privatizuot, yra ką perpirkti iš vietinių savininkų. O štai kaip Lietuvoje mes, sakykime, turėjom valstybinį telekomą, atidavėm Suomiams, Suomijos valstybei, tai Ukrainoje yra daug tokio turto dar. Na, Plus išsiplėstų eurozonos įtaka, o vis tik 50 milijonų. Taigi štai tokios yra Europos Sąjungos kaip visumos tokios interesai į Ukrainą. Bet čia reikia turėti omeny, kad Europos Sąjunga tai toli gražu nėra vieningas darinys, ten yra keletą visiškai tokių šaltinių jėgos. Ir pats svarbiausias tai yra Vokietija, Ir Vokietija nebūtinai nori to paties. Taip, jinai irgi norėtų rinkų, nieko prieš, kad ir žemę pasinaudot. Bet e, aš neveltui pabrėžiau, kad e, be Vokietijos pagalbos šitas apėjimas dujų vamžių per šiaurę ir pietus be, be Vokietijos paramos, pagalbos, remimo politinio – Rusai jo būtų nerealizavę. Ir čia mes iki galo negalim žinot, kokie yra iš tikrųjų susitarimai tarp Rusijos ir Vokietijos. Nes tai, kad jie remia va tokio tipo projektus, tai rodo, kad nebūtinai Europos Sąjungos, sakykime, Lenkijos interesai Rusijos atžvilgių ir Vokietijos sutampa. Vokiečiai demonstruoja dažnai tokį nusiteikimą nesipykti su rusais. Ir čia reikia dar vieną dalyką žinot. Šiandieną pačioj Vokietijoje yra dvi Vokietijos. Vieni vokiečiai yra orientuoti į Ameriką. Jie yra tos transatlantinės e, jau sąjungos šalininkai. O kiti vokiečiai norėtų kaip tik nusimesti jungtinių valstijų valdžią. I, galbūt jūs ir nustepsit kaip kas, bet Vokietijoje vyksta konferencijos, kur yra svarstomas Vokietijos nepriklausomybės klausimas. Yra sakoma, kad Vokietija yra nesuvereni valstybė. Nu ir tie turi argumentus, sako, valiutą mes savo markę praradom, sienų mes nebekontroliuojam, mes esam priedas prie Briuselio komisaro. Tai vyksta Berlyne tokios konferencijos. Ir, ir šitos, šitas, tokia politinė mintis Vokietijoje, jinai turi taip pat šalininkų. Toliau jūs turbūt žinot, kad Vokietijoje stovi Amerikos karinės bazės. Toliau turbūt esat girdėję apie tą kanclerio aktą. Na, sunku pasakyti, ar tai yra tikras dalykas ar netikras, bet apie tą kanclerio aktą parašė ne kas kitas, o buvęs Vokietijos žvalgybos viršininkas. Saugumo teisingiau, saugumo viršininkas. Jo atsiminimų knygoje yra teigiama, kad yra toks kanclerin akt, kurį turi pasirašyti kiekvienas Vokietijos kancleris jungtinėse valstijose. Ir tai yra nuo to pokario laikų, kada Vokietija buvo pralaimėjusi šalis ir ten tie keturiese buvo pasidalinę Berlyną keturiese, o pačia Vokietija vienoje buvo vakarų dalis, kitoje buvo Tarybų sąjungos dalis. Ir štai atsit nuo to laiko galioja tas aktas. Taip kad Vokietijoje taip pat yra toli gražu ne viena lytė ta politinė mintis. Ir čia reikia dar vieną dalyką pridėti, kalbant apie Vokietiją ir Europos Sąjungą. Vokiečiai ir Lenkai tai irgi yra senos žaizdos. Senos žaizdos ir yra savi prieštaravimai. Ir tai, ką, sakykime, norėtų savo laimėti Lenkija, ne visada parems Vokietiją. Apie tai šiek tiek vėliau kalbėsim, kaip, kaip, kokie ten tie santykiai. Dabar kitas žaidėjas jau be abejo, na ir turbūt pats svarbiausias, turint omeny Ukrainą, tai yra Rusija. Ir štai vėl tas pats, kalbant apie Rusiją, neužmirškit, kad Rusijoje irgi yra dvi Rusijos. Mažų mažiausiai dvi Rusijos. Kalbant ypatingai apie elitą, bet ir apie žmonės, taip pat ypatingai apie Maskvos ir Peterburgo gyventojus. Tai viena Rusija yra provakarietiška, o kita yra proimperiška jau dabar. Ir e, Rusijoje šiandieną atvyksta susidarimas irgi šitų dviejų kelių. Vieni, kurie yra provakarietiškai nusiteikę, be abejo, jie visai kitaip žiūri į Ukrainos reikalus ir jie yra linkę paremti Ukrainos žingsnius ir asociacijos e, sutarties link – O štai proimperiškai nusiteikusi Rusijos dalis be abejo visiškai kitaip žiūri viską. Ir e, kas ten juos labiausiai domina? Na, pirmiausia, tai yra, jeigu ne, neturėsim omeny vakarų Ukrainą, tai ten visi susimaišė, persimaišė, nes jie ten dešimtmečiai, šimtmečiais gyveno, galybė ukrainiečių gyvena Rusijos teritorijoje nuo seno, rusai gyvena ten, giminės, maišyti visi, Didelė dalis teritorijos Ukrainos, kaip sakiau, apskritai laiko save žmonės rusais, tai yra tie Krymas, ten Odesa ir ypatingai Sevastopolis. Sevastopolis tai yra karinis jūrų laivynas, pagrindinis juodosios jūros karinis uostas. Rusų pastatytas e, prieš porą šimtų metų kovai su turkais. Ten yra pralieta galybė kraujo ginant ir patys Sevastopoliai, ten 19 šimtmetį buvo du Krymo karai, labai žiaurus ir daug aukų pareikalavę. Kaip sakiau, yra ekonominis persipinimas, ypatingai su rytų Ukrainos regionų, yra persipinusios įmonės. Na ir jeigu kalbėt apie geopolitiką, tai yra NATO. Visi vis supranta puikiai, kad jeigu Ukraina eina į asociuotą narystę, tai kitas žingsnis bus įstojimas į NATO. Ir NATO atsidūrė prie Rusijos sienų, atsidūrė jodojų jūroje, kitaip sakant, Rusijos saugumas šiuo atveju kenčia. Ir kaip yra pasakęs Bžežinskis, daug kas tai yra turbūt girdėjęs, kad Be Ukrainos Rusija niekada nebebus imperija. Taigi štai, ir štai dar vienas žaidėjas, kuris, kuris yra iš esmės tolygus Rusijai šiuo atveju. Iš esmės yra tik du žaidėjai Ukrainoje. Tai yra Rusija, kaip sakiau, nes čia yra jos gyvybiniai interesai daugumoje, ir jungtinės valstijos. Atrodytų, kur jungtinės valstijos, kur Ukraina. Bet kadangi jungtinės valstijos yra pasaulinio masto žaidėjas, pretenduojantis į valdžios monopolį pasaulyje, tai suprantama, kad visi tie, kurie į tą monopolį kėsinasi, jiems trukdo ir jie norėtų juos pašalinti. Jungtinių valstijų doktrina, nežinau ar dabar galioja, bet prieš keletą metų teko skaityti tada jinai buvo priimta, atrodo, Bušo laikais skambėjo maždaug taip, kad sugriuvus Tarybų sąjungai, jungtinės valstijos neleis atsirasti tokio pat lygio ir galios valstybei visomis jai įmanomomis priemonėmis. O mes žinom, kad šiandieną ekonomiškai Kinija nu, yra jau rimtas konkurentas jungtinėms valstijoms ir jos gale Kinijos auga, o Rusija šiandien yra vienintelė valstybė pasaulyje, kuri gali savo atominio ginklo pagalba na, suduot labai rimtą smūgį jungtinėms valstijams. Taip, kad kiekvienas, tas, kuris pretenduoja į monopolį, turėdamas tokius du konkurentus, darys viską, kad juos susilpninti ir likviduoti jų galimybės. Ir turint omeny visą situaciją su pinigais, su ekonominė krizė, su doleriu, su to spausdinimu dolerio beprotišku ir, ir tai, kad, sakykim, vat Kinija vėl pareiškė, vat pastarųjų dienų pareiškimas. Kinija pradeda prekybą naftą ir dujomis už juanius, už savo pinigus. Bus galima sudaryti sandorius ir futuresus ateities sandorius juaniais. Daug sėkių kalbėjom Brikso šalis, tai yra Brazilija, Rusija, Indija, Kinija ir Pietų Afrikos Respublika. Jau jos visą laiką šneka apie to banko įkūrimą, apie naują misijos centrą. Na, čia mes finansistais kalbėjome, sako, kad tas jiem nepavyks. Aš nesu toks tikras, kad jiem nepavyks, nes procesai kol kas eina vat, šita linkme. Dolerio zona trauksis. Ir monopolis jungtinių valstijų taip pat trauksis. Taip kad jungtinės valstijos yra suinteresuotos irgi gyvybiškai sustabdyti tiek Rusijos, tiek Kinijos e, e, galybės augimą. Ir čia Ukraina yra labai svarbus faktorius, nes e, vienas dalykas atplėšti tokią teritoriją jau yra suduodamas smūgis Rusijai. Toliau ta atplėšta teritorija e, suteikia daug jau geopolitinių ir karinių galimybių, naujų papildomų. Na, o jeigu dar chaosas, kuris galėtų kilti ta, Ukrainai, jeigu jį būtų galima permesti į Rusijos teritoriją, tai tik palengvintų užduotį. O jungtinėse valstijose yra ta garsiai kontroliuojamo chaoso teorija neokonų paskelbta prieš keletą metų. Yra beje dar ir kita teorija, Tai yra vieno smūgio teorija jungtinių valstybių. Jis sako, kad reikia apsupti kokią nors teritoriją, taip, kad būtų galima vienu smūgiu visą jos karinę gali likviduoti, o jeigu dar kas nors pakils kaip atsakomasis dalykas, tada va tos priešraketinės gynybos stotis, kurios bus aplinkų, jos tą numuš. Tokia yra sistema. Na ir e, pabaigai apie jungtinių valstybių interesą. Mes daug sėkių kalbėjom. Jungtinės valstijos, kaip ir e, kitos valstybės, kurios emituoja rezervinės valiutas, iš esmės gyvena kito pasaulio sąskaitą. Ir štai tas kitas pasaulis nenori, nenori toliau mokėti už jų šitą gerą gyvenimą. Aš tie tiesą užmiršau dar vieną žaidėją. Labai svarbu žaidėją Europos Sąjungos vieną narį, tai yra Lenkija. Lenkija, kaip minėjau, ilgus šimtmečius valdė nemažą dalį Ukrainos teritorijos. Ir Lenkijos politikų širdyse, o ir galvose taip pat, niekur neišnyko viltis vienaip ar kitaip grįžti ten, kur jų šimtmečiais būta. Ir dėl to Man teko lankyti savo metu vakarinė Ukrainoje, Baltarusijoje, mes važiavom per buvusias LDK pilis. Įstabus dalykas, įstabus dalykas. Ir štai tiek vakarų Ukrainoje, tiek vakarų Baltarusijoje mes matėm, kaip Lenkai pagrindė per e, vienolynus, per bažnyčias vienuoliai triūsia, ten vaikučius moko lenkiškai. Kitaip sakant, Lenkija taip pat stengiasi savo įtaką tose teritorijose palaikyti. Ir taip pat laukia, kuo baigsis Ukrainos likimas. Ir ne veltui, sakykime, tiek, tiek e, ketvirtų metų Maidanas, tas pirmas Maidanas, Ten ir, ir Valensa, ir Kvašnevskis. Ten dominavo iš esmės Lenkai. Ir šiaip reikia pasakyti, kad didelė dalis iniciatyvų Europos Sąjungoje nukreiptų į Baltarusiją, į Ukrainą, kyla iš Lenkų. Kadangi tai yra jų interesų sfera, jie save laiko kaip ir vakarų tvarkos, kaip kažkada ir Lietuvos didžiosios kunigaištystės laikais – Jie nešė tą vakarų, nu nežinau, idėją, kaip čia pasakyti. Taip ir dabar jie norėtų tą vaidmenį vaidinti. Čia taip tokios smulkmenos, bet pavyzdžiui, čia prieš keletą metų, tuo metu Kvašnevskis buvo prezidentu, Lvove buvo bandoma atidaryti kapinės skirtas žuvusiems Lenkams, kovojant su ukrainiečiais atkūrintis Ukrainos valstybė, tai vadinasi, ereliukų kapinės tokias. Ir, sakykime, Lvovo gyventojai pasipriešino ir tos kapinės nebuvo atidarytos iš, iškilmingai ir Kvašnevskis neatvažiavo. Ir netvažiavo dėl užrašo, kuris ten buvo virš tų kapinių. Ten buvo parašyta, aš tiksliai nepamenu, bet mintis ta, kad e, kritusiems Lenkų kariams, kovojusiems už tėvynę ar už tėviškę žemę, Panašus užraš, užrašas yra Vilniaus Panerio memoriale. Ir Lvovas neleido nei to užrašo, nei tų kapinių iškilmingo atidarimo. Taip pat, sakykime, yra toks dalykas kaip, pavyzdžiui, laida Kresi. Kresi reiškia pakraščiai. <clears throat> Rodoma valstybinės televizijos. Bent jau buvo anksčiau, nežinau ar dabar rodoma. Ten yra visada rodomas Lvovas ir Vilnius pagrinde. Ir jeigu jūs žiūrėsit neatydžiai arba iš šono, koks nors ateivis, prancūzas, nežinodamas realių, tai jūs net nesuprasit, kad tie miestai yra šiandieną kitos valstybės sudėti ir kitos kultūros. Kitaip sakant, Lenkai turi didžiulį interesą į dalį Ukrainos ir dėl to šiandieną, vat ir dabar Ukrainoje sėdi ir visą tą asociuotos narystės pasirašymo laikotarpį Kvašnevskis, buvęs prezidentas, ten lankėsi jau beveik 30 kartų. Jis beveik ten gyvena, galima sakyti. Ten dar yra toks koksas, tai vat jie dviese, Kvašnevskis ir koksas, jie ten pastovi. Ir dabar jie, ir Komarovskis atvažiuos, jie bando, ir Valensa vėl pasakė, atvažiuos, bandys įkalbinėti Janukovičių. Taip kad... E, ir Lenkijos su, ir suprantamas interesas. Čia, supraskit mane teisingai, aš čia nei ką nors merkiu, nei ką nors teisinu ar, ar, ar, ar sakykim, priekaištauju. Aš tik bandau išskleisti situaciją tokią, kokia jinai yra. Kiekvienas turi savo interesus ir už juos stengiasi kovoti ir laukia progos, kad būtų galima juos realizuoti. Toks, tokie yra gyvenimo dėsniai, toks, toks yra apskritai gyvenimas mūsų visų. Na ir aišku, galit paklausti, Ukrainos tada, Ukrainos kokie čia interesai. Na, Apie tai mes kalbėsim šiek tiek vėliau, bet yra tokia Kučmos knyga, vieno iš prezidentų, antro Ukrainos prezidento Kučmos knyga, jinai vadinasi Ukraina, ne Rusija. Tai kitaip sakant, suprantat, Ukraina įgauna prasme kaip valstybė, jeigu tai yra tokia savotiška antirusija. Nes jeigu jinai nėra antirusija, tada iškyla klausimas, kodėl tie šitie beveik giminaičiai gyvena atskirose valstybėse ir viena su kitu ten pjaunasi. Tai taip pat būtų kaip pat žemaičiai staiga atsiskirtų ir pradėtų, pradėtų e, aiškinti, kad mes esam čia prieš, kad čia mes, e, tie lietuviai tai yra mulkiai, runkeliai, o vat jie jau ten eina į Europą. Ir, ir žemaitie norėdama e, save įteisinti ir, ir kažkokį tokį savimonę, susikurt, tai jinai turėtų būti anti-Lietuva. Nes kitai būtų nesuprantama, kam reikalingos tada tokios dvi, kodėl jos negali kartu gyventi. Tai dėl to Ukrainos prasme yra anti-Rusija. Ir tokią jos prasme palaiko vat, visi šitie žaidėjai, apie kuriuos aš kalbėjau. Oh Wap-a-boop-a-boop-bye скажут, ваш поезд ушел Мы ответим просто, что подождем другой И чтоб на перроне скучать не пришлось Мы накроем стол и выпьем за любовь И будет хорошо, все будет хорошо Все будет хорошо, я это знаю, знаю Хорошо, все будет хорошо Ой, чувствую, я девки загуляю Ой, загуляю рано утром болит твоя голова Мы скажем прямо, ты не умеешь пить. Но как и некрасиво лечиться одного Но лучше с коллективом выпить по чуть-чуть и будет хорошо Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю Хорошо, все будет хорошо Ой, чувствую я, девки загуляют во слова точно Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю Хорошо, будет хорошо Ой, чувствую, я девки загуляю Ой, загуляю такое спортлото Полюбила, но не то Выиграла в любви джекпот Присмотрелась, идиот и Я для всех накрыла стол Есть и перчик, и рассола Будем мы сейчас гулять Наливать и выпивать Хорошо, все будет su Rolandu Paulausku. Ką galima pamatyti Ukrainoje, kai pamiršti pasimti rožinius sakinius? Šita dalis vadinasi, oi kokia ta ateitis neaiški. Pabandykim, čia jau mes svarstysim. Iš tikrųjų neaiškiai ateitis, vargorė kas nors žino, kaip čia viskas klostysės. O kaip apskritai, kokie galėtų būti variantai to, kas vyksta Ukrainoje ateities požiūriu? Na, mes matom, kad Ukraina, kai buvo suskilus, taip ir lieka. Ir iš esmės tai yra maždaug 50-50. Beje, šį vakarą Maidanas, vakar prasidėjęs, surinko gerokai mažiau žmonių, Ir čia, jeigu jau apie tai prakalbau, reikia pasakyti, kad vakar buvo mitingai irgi abi pusės Kijeve. Vienoje aikštėje buvo žmonės už to sutarties pasirašymą ir sakė, kad mes norim būti Europą, o kitoj aikštėje tie buvo, kur sakė priešingai, mes nenorim šito. Beje, čia reikia dar vieną daiktą pasakyti. E, Moldavijoje buvo didžiuliai mitingai prieš šitos narystės asociuotos pasirašymą. Labas vakaras. Labas vakaras. Klausom jūsų. Ir e, norėčiau pakomentuoti vieną dalyką, Rolandai. Prašau. Kaip jūsų vardas, iš kur? Mantas iš Kedainių. Taip, klausom jūsų. Ir e, mano mama dirba Vokietijoje ir dažnai, ta prasme, nu, pas vokiečius, tai pas vėlius. Tai įdomu, įdomu, taip. Ir labai daug vokiečių yra labai nepatenkinti tą, nu, vis, visą, visą tą Europos Sąjungą, tai kad markės neturi labai nepatenkinti. Tai aš apie tai ir kalbėjau. Turkais, emigrantais. Aha. Ir ten irgi klausimas, ta prasme, kaip, kaip į kurią pusę nuvažiuos, nes jeigu ateis kažkas į valdžią nacionalistai labiau, tai irgi klausimas, ar, ar, ar Vokietija liks Europos, Europos Sąjungai. Ir dar norėjau klausimą užduoti E, kaip yra Rusijai, kodėl Putinas ta prasme negali, kodėl jisai nesiema kažkokių griežtesnių politinių veiksmų, kad, e, kad nebūtų dvi, nu kaip sakyti, dualizmas tam elite politiniam, nes vieni, vieni, vieni eina už, už tą užstojimą. Nu, nu eina, nu ką jis gali padaryti, ką jis tam elitui gali padaryti? Nu, tai, nu vis tiek, ta prasme, jeigu jis turi, ta prasme, valdžią. Kur? Ai, Rusijoje? Taip, nu... Rū... Ai, rū, ai, aš, aš galvoju, kad apie Ukrainą šneka. O, čia būtų kitas klausimas, čia reikėtų e, visą laidą daryti. O padaryti jis negali dėl to, kad tokie yra, tokie, tokios emocijos. O, ką, o, o kodėl, sakykime, ukrainiečiai va dabar eina į tą Europą, nors jie ten nieko negaus? O vis tiek vat stovi Maidane. Suprantat, kada žmogų užvaldo emocijos, Tu jam nieko nei, neįrodysi. Kodėl negali įrodyti nieko liberalams mūsų tie, kurie renka parašus su žemės, šitą prie žemės pardavimą? Ne, nu tas jo, o bet tarkim... Tai lygiai tas pats yra ir Rusija. Rusija yra pilna žmonių, kurie svaigsta vakarais, kurie viską, ką bedarytų, lygina save, lygina, kad, o, to, to vakarų. Norėt, jeigu jau apie tai šnekam, vienas toks niuansas. Vyksta viena muzikinė laida per Rusijos televiziją ir žiūri komisijoje sėdi Vaikulė ta garsi Latvių dainininkė. Žinoma gal pačiam. Uh mhm. -huh. Taip. Ir jinai jau nei apsikentusi, sako rusams, o rusai dainuoja angliškas dainas. Ir ta vaikolė rusams sako tiesioginė meterį, sako, rusai, ką jūs savo dainų neturit? Sako, ko jūs visą laiką angliškai dainuojat? Ir tą jam pasako vaikulė. Nu ir daugiau tokių pavyzdžių kurioziškų, kada jie švenčia Kalašnikovo automato išradėjo jubiliejų ir dainuoja Happy Birthday to you. Suprantat, yra sąmonės toks susidvejinimas. Taip kaip mes, taip ir jie. Jie, jie daug kur yra panašus ir čia Putinas nelabai ką gali padaryti. Jo, bet tai tarkim... E, o, o dar turėkime omeny, kad šiandieną elito pinigai yra vakaruose. Jie uždirba pinigus Rusijai, bet gyvena, išleidžia laiko, vaikus mokina tai vakaruose. Čia kažkada jau buvo istorija, taip Rusija. Nu taip, taip, 19 šimtmetį, taip. Visi baudžiaunikai dirbo, o elitas Prancūzijai gulėjo pajūrį, supranta. Taip, kad čia nieko naujo Rusijai. Bet čia ne apie Rusiją šneka, mes labai nutolsim. Atskirai kada nors pašnekėsim. Nu, gerai, o apie tą Vokietiją tai labai įdomu. Gal dar kokių įdomybių mama papasakoja? Oi, nu kad labai, labai, kiek jinai per daug metų dirba, tai pas vieną, pas kitą šeimą, nu, prižiūri mačiutės. Aha. Prasme, migrantų labai. Tai ten labai, labai vokiečiai nepatenkinti. Nežinau, jeigu kažkada ateis kažkas tikrai valdžia, aš galvoju, kad tiesiog reikia kad kažkas juos pastūmėtų jie gal dabar ta prasme tas liberalizmas viskas bet labai daug nepatenkintų labai kiek buvo nei vienas neatsiliekė ir labai daug kas skundžiasi kad markės nėra taip taip taip ir ne tik vokietijoje tas pats yra visose europos valstybėse ir dėl to aš ne veltui sakau šitas europos sąjungos projektas yra dar viena utopija ir ilgai jinai negyvuos O, o, o ta pati Ukraina yra pasiruošusi paukot vardan utopijos, kuri greičiausiai žlugs neužilgo, yra pasiruošusi viską paukot. Štai kur yra <laughs> didžiausias kuriozas. <coughs> Gerai, dėkui man tai. Nėra kažkas gerai. Taigi štai, Ukraina išlieka suskilusi, kaip sakiau. Rinkimai visada duoda dvi spalvą žemėlapį ir tie užkarpatės rusinai ten atskirai. Ir dėl to greičiausiai Ukraina vengia daryti referendumą, nes ten visą laiką yra svarstama, kad būtų galima padaryti referendumą ir nuspręst, kur mes einam. Bet kada yra tokia neaiški situacija, nėra persvaros. Apklausos, įvairiausios apklausos rodo labai skirtingus rezultatus, priklausomai kas užsako, bet visi jaučia, kad situacija yra maždaug 50-50. Ir dėl to referendumas yra nu, neaiškus, neaiški baigtis referendumai, nieks nenori rizikuoti. Yra kitas variantas, visi žinom, kaip šitą išsprendė klausimą Čekoslovakija. Ir ramiai susitarė, be ginčių, be kraujų, ir išsivaikščio į dvi dalis ir šiandieną gyvena čekai savo, slovakai savo. Nes ten irgi buvo gana skirtingas mentalitetas. Ir tai galėtų būti pavyzdys. Kažkas panašaus buvo besiklosta pirmo Maidano metu. Tada matydami, kas darosi Kijeve ir e, rytų, rytų Ukrainos gubernatoriai, Harkove, suorganizavo tokį didžiulį suvažiavimą ir ten beveik buvo be paskelbę rytų e, Ukrainos tokia autonomija. Ten Luškovas, Maskvos gubernatorius važinėja, bet kažkodėl paskui sustojo, iš Maskvos signalo nebuvo iškaus, aš, aš, aš taip galvoju, nebuvo iškaus signalo ir jie sustojo. Ir tas klausimas taip ir užgeso. Ir kas dar įdomu, kad e, nors Ukrainoje yra milijonai žmonių nusiteikę pro maskvietiškai, проруsiškų partijų nėra. Nu, iš to galima daryti išvadą, kad, kad Maskva ir, ir neskiria pinigų tam matyt. Irgi čia labai įdomus klausimas, kodėl iš šitaip elgesi, yra įvairiausių atsakymo variantų. Kaip ten iš tikrųjų yra, mes nežinosim, sakau, šita dalis vat, yra spėliojinių dalis. Čia, čia ne tas atvejis, kada aš sakau, aš žinau. Spėliojam, spėliojam. Bet štai kas yra jau nespėliojimo objektas, tai yra tai, kad šiandieną yra pasiūlyta Ukrainos klausimas svarstyti tai trišalių dėrybų būdų, tai dvišalių dėrybų būdų. Labas vakaras. Labas vakaras, Rolandai. Taip, kas jūs iš kur prisistatykit? Girijus Marijamplė. Taip. Mano būtų klausimas toks. E, koks yra Lietuvos e, interesas Ukrainoje dabar eskaluojant šitą problemą. Nu, aš prie to prieisiu pabaigoje. Aš nemanyčiau, kad tai yra arklių girdimas vėl juodoje jūroje. <laughs> ne. Aš prieisiu, vat yra šešta dalis, mergužėlėms pamoka. Tai gal neužbėkim už akių. Gerai, tada lauksim. Taip, be abejo, aš apkalbėsiu, koks yra Lietuvos. O kaip jūsų manimu, koks turėtų būti interesas Lietuvos? Manau, jau Lietuva 20 daugiau metų vasalų vaidmenį atlieka ir Europos Sąjungoje ir Amerikos geopolitikoje. Nu, tas suprantama, bet kaip mes turėtume tai- elgtis va dabar? Matot, mes žinom, kaip elgtis paprasti žmonės, kurie suvokia visą pasaulio geopolitiką. Jie nenorėtų, kad Ukraina pakartotų Lietuvos kelią, va tokį visą aklą įimą į Europą. Bet sveikas sveiko sveiko sau, kad žmogus norėtų, kad ukrainiečiai pasimokytų iš svetimų klaidų. Turint omeny, kad tai yra viena didžiausia Europos valstybių, 50 milijonų gyventojų, puikiai. Man teko, man teko žiūrėti Vengrijos e, europarlamentarų pokalbius, kaip jie irgi svarto visus tuos atsarginius variantus, kaip, sakykime, jeigu išeiti iš ES, eiti kur, nes viena šalis nesilaikys tokioj tarp tokių junginių, sakykime, globalių. E, nu, čia, suprantat, mes dažnai kartojam va šitą sakinį, kad neatsilaikys. Bet, bet vienas dalykas jie, tai Lietuva... Jie tai, pripažįsta, jie tai pripažįsta, bet, kaip sakant, žmonėm reikia kažkokio stimulo, kad jau kito kelio nėra ir tu turėjai arba, ten, sakykime, <laughs> Rusijos pusė jungtis, arba išlikti toje pačioje Europos Sąjungoje ir laukti, kad su tai arba susidorotų, arba kažkokie ten maną nukristų iš dangaus. Jo, klausimai sudėtingi, ir, ir, bet jie iškils, jau jie dabar kyla. Jie iškils neišvengiamai ir mes turėsim atsakyti juos, turėsim. Šiaip reikia, kad atsirastų daugiau šalių Europos Sąjungoje ir vienytųsi, būtų kažkoks kitas vektorius e, to Europos kūrimo. Ne tai, kad Briuselio, kažkas Briuselio uh, centre sėdėdami šešėlį e, organizuoja visą struktūrą, visą planą. Čia yra transnacionalinių kompanijų interesas. Taip, bet... Čia yra ne valstybių ir ne tautų interesas. Jeigu, jeigu tautos nesusijungs ir nepakreips to vektorių, niekur nebus tada. Nu, tautos vargu ar susijungs. Istorija neduoda pavyzdžių. Greičiau priešingai, ir čia yra rimtas argumentas tų, kurie pasisako už ES projektą, nes sako, kai tik yra tautos valstybės, taip ir karai iš karto. Ir, ir tai irgi yra tiesa, ir tie karai vyko be, be perstojo, ir šiandieną Europoje, va, jau kiek, kiek dešimtmečių nėra karo, Nu, aš sakyčiau, buvo, sakykime, Jugoslavijos. Nu, taip, taip, be abejo, buvo, buvo. buvo. Bet, tai tas kontingentas, ta publika, sakykime, kurie baigė kariauti Afganistane, tai perėjo tas, e, ta grupė karių į karą. Bet čia, čia, jo, čia mes nukrypsim labai toli nuo temos, mes pašnekėsim kada nors apie tai, aišku. O gerai, dėkui Jums. Dėkui, tikram. Dėkui. Taigi štai, dabar jau mes girdim šnekas, kad Ukrainos klausimą reikėtų spręsti trišalių dėrybų ar dvišalių dėrybų būdu. Na ir kaip čia neprisiminus trejata Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalinimų. Tada irgi tos klausimus sprendė Rusija, Austro-Vengra ir Vokiečiai. Austrai ir Vokiečiai tai irgi beveik tie patys, suprantat. Ir dabar kas, sako, sėdi prie stalo, turi sėsti Rusija, Ukraina ir Vokietija, o kiti sako, kam čia Ukraina? Aš jau skaitau, kad e, yra pasiūlymų Rusijai ir Vokietijai susitart, o gal jau jie ir susitarė. Šiandieną Europos spaudoje galima rasti tokių straipsnių, kur e, apskritai vat, šitas net pasiūlymas tokių dvišalių dėrybų tarp Rusijos ir Vokietijos yra lyginamas su Ribbentropo Moltovo paktu naujų. Tik tada buvo dalinamasi atseit Lenkija, o dabar Ukraina bus dalinamasi. Taip kad klausimai šitie yra, užkulisiai be abejo yra, nes vargu ar tokia šalis kaip Vokietija, kuri dominuoja Europos Sąjungoje, kuri turi savo ir turbūt ne visai sutampančius interesus su Europos Sąjungos periferinių šalių interesais, kad jinai stebėtų ramiai į tai, kas vyksta jos beveik pašoniai, vis tik milžiniška teritorija Ukraina, tai yra milžinius dalinamasi, Taip kad klausimai šitie yra, užkulisiai be abejo yra, nes vargu ar tokia šalis kaip Vokietija, kuri dominuoja Europos Sąjungoje, kuri turi savo ir turbūt ne visai sutampančius interesus su Europos Sąjungos periferinių šalių interesais, kad jinai stebėtų ramiai į tai, kas vyksta jos beveik pašoniai, vis tik milžiniška teritorija Ukraina, tai yra milžiniška teritorija, tai yra išėjimas – į šiltą jūrą, žemę, kaip sakiau. Man yra sunku patikėti, kad vokiečiai ir rusai neaptartų tarp savęs galimų variantų sprendimo Ukrainos reikalo. Turint omeny, kad Ukraina pati nesusidoroja, chaosas jisai tęsiasi jau dešimtmečiais, rinkimai po rinkimų situacija niekaip nesikeičia. Kai buvo tie du vektoriai, taip ir išlieka į skirtingas pusės. Čia reikia pridėti tokį dalyką, kad e, jeigu kas nors, sakykime, vienai par kitaip spręs Ukrainos likimą jau iš šono, kariuomenės Ukrainoje, galima sakyti, nėra. Kariuomenė nekariaus, nes kariuomenė taip pat yra skilusi dvi dalis – O to labiau ten yra karininkų tarpė. Žmonės prisiekė dar Tarybų sąjungai, ten yra masė problemų, ta prasme. Ir ne vieną kartą yra pasakyta iš karininkijos pusės, kad nors ten jie keičia, išaugo nauja karta, bet vis tiek sunku įsivaizduoti, kad Ukrainos kariuomenė, pavyzdžiui, priešintųsi rusų kariuomenė, jeigu kartais, kartais, nedaug dievė, tokie dalykai atsitiktų. Jeigu bus pasipriešinimas, jis vėl bus vakarų Ukrainoje, toj Galicijoje, Lvovas. Taip, kai buvo 30 metais priešinosi Lenkams, paskui priešinosi tarybų valdžiai. Ir tai va ten turbūt jisai bus. Visoji kitoje, ypatingai ryt, rytiniai daly, tai nu, iš vis ten. Taip, kad kariuomenės faktoriaus nėra. Ukraina praktiškai yra tokia. Jeigu atsiras politinės valios iš šono, jos likimas pres kiti greičiausiai. Ir dabar dar vienas dalykas. Žiūrėkit, kodėl tokie nepadorūs reikalavimai? Nes va ta asociuotos narystės sutartis, nu tai yra nu, visiškai nu, primetimas nu, besąlygiško paklusnumo mainais pasiūlant tokio teisę mokytis iš mūsų, teisę vat, pritaikyti mūsų, mūsų gyvenimo būdą savo ir viskas. Mainais praktiškai gi nieko neduodama. Kodėl, jeigu Europa iš tikrųjų norėtų Ukrainą turėti, pas save. Nu tai kam tada tokie reikalavimai keliami? Kam reikalaut paleistą Juliją Timošenko? Be jos tikroji pavardė yra Grigian, jos tėvas e, armėnas. Jis su Ukraina, jeigu taip jau įmant, gimimo prasme nieko bendro neturi. Jis buvo juoda moteris, čia dabar jinai pasidarė tokia ukrainietė. Tai štai kodėl reikalauja tą Timošenką paleisti? Puikiai suprasdami, kad e, Jeigu ją paleis dabartinis prezidentas Janukovičius, tai prezidento rinkimuose 15 metais jinai juos laimės. Tai jau vien dėl to Europą neturėtų reikalauti, nes turi suprast, kad tas žmogus, nu, jisai negali savo venas pjautis. Bet jie reikalauja. Reikalauja. Ir nežiūrint į tai, žiūrėkit, Ukraina sutinka – Ta, kada jie sutinka, tada iškeliamas dar kitas reikalavimas. Jeigu ir su tuo sutiko, dar koks nors didesnis reikalavimas. Ir pinigų neduoda. Beje, jeigu kalbėt apie Juliją Timošenko, tai jau kai paaiškėjo, kad Ukraina nepasirašys tos sutarties ir nepaleis šitos Timošenko, tai jau pasakė, kad nu, nebereikia, jie užmiršo vakarai, tarp kitko. Sakiau, jau ir straipsniai pasirodė, jei nepalankus spaudojo vakarų ir jau tokio reikalavimo nebėra. Bet aš drįstu manyti, kad čia yra, čia yra greičiau tų pačių Lenkų yra. Lenkai įkalbėjo vakarus nuimti šitą Timošenkas klausimą. Nes čia jie turi savo lokalinius interesus ir labai daug ką jie daro tenais. Savo interesų vedini. Bet štai apskritai, vat, kodėl tokie reikalavimai? Nu, pirmas atsakymas, kad tie reikalavimai yra tokie griežti ir beprotiški, tam, kad Ukraina jų nepriimtų. Ir kad būtų galima jos nepriimti tą Europos Sąjungą. <laughs> Nes jeigu yra noras, ir tarp kitko Juščenka, vaduodamas interviu čia Lietuvoje, nu jis teisingai šneka, sako, ko jūs tie europiečiai čia taip jūs suprantat su tais skaičiais, tais buhalteriniais dalykais, jūs pakilkit aukščiau, pakilkit iki idėjų lygio. Nu ir iš tikrųjų, Jeigu ta Ukraina būtų reikalinga, tai klausykit, ar čia būtų klausimas tų kelių milijardų? Atspausinti dar papildomą ir išdalinti, jokios problemos nėra. Jie nurašė Graikijai 100 milijardų. O čia iškyla problema dėl keliasdešimt milijardų, dėl kažkokios moters, kuri beje labai abejotinos praeities iš tikrųjų. Tai, nu, pirma išvada peršasi, kad Ukraina iš tikrųjų yra varoma į kampą keliami reikalavimai, kurių jinai pasirašyti neturėtų. Bet jeigu pasirašo ir vykdys, tai jinai bus įvaryta į kampą e, šitų reikalavimų pasiekoj. Jeigu nepasirašys, tada, vat kaip dabar, susidūrimas viduj, jinai vėlgi eina į, į chaosą, į kampą. Kitaip sakant, e, ruošiama auka. Bet sakau, aš dar sėki kartoju, aš čia fantazuoju. Nei aš žinau, nei kas nors žino iš man pažįstamų žmonių, ką ten tarėsi, sakykime, Merkel su Putinu ir, ir taip toliau. Aš tik bandau logiškai svarstyti, nes štai kodėl, sakykime, tie patys rusai nieko nedaro, kad paremtų prorusiškas partijas Ukrainoje. Kodėl keliami tokie reikalavimai, kurios iš tikrųjų turėtų nepriimti Ukrainą, o kai jau juos priima, tada dar didesni. Na, ir sakau, vienintelė man tokia peršasi kaip versija, kad Ukraina turi būti įvaryta į kampą, kad tada jau būtų galima spręsti jos likimą be jos pačios dalyvavimo. O štai vat kiti žaidėjai šitame žaidime, pavyzdžiui, ta pati Lenkija arba Jungtinės valstijos arba Rumunija, jai reikalingas chaosas Ukrainai. Nes Lenkai kaip yra, aš esu skaitęs jų politologų e, straipsnius jau daug metų atgal. Tai jis sako, Ukrainos dabartinių pavydalų mes nesuvirškinsim. To labiau, kad ten tai yra rytinė dalis, kuri iš principo jiems yra neįveikiama. A vat štai dalimis jau mes visai kitas galimybės turim Ukrainos atžvilgių. Ir tai buvo visiškai, reiškia, ne, ne, neslapti kokie popieriai, tai buvo politologų svarstymai kažkur ten, daug metų atgulas suskaidęs. Ir taigi štai chaosas Lenkijoje. Vat sakykime dabar Maidanas, jeigu jis prasidėtų ir įgautų gerą pagreitį, tai greičiausiai tai virstų į chaosą, galbūt į pilietinį karą kaip maksimumą. Ir šitame chaose tai tenkina jungtinės valstijas, Tai tenkina Lenkiją, tai tenkina Rumuniją. Nu, mano supratimu. Bet štai vokiečiams, kurie projektuoja save į rimtą Europos žaidėją ir įsprendėją reikalų dešimtmečių ateityje, vargu ar vokiečiams reikalingas chaosas Ukrainai. Ir jiems būtų žymiai priimtinesnis variantas įvaryti Ukrainą į kampą ir paskui ją tiesiog su rusais kažkaip pasidalinti įtakos sferas ir panašiai. Bet sakau, čia aš tik fantazuoju, kodėl va tokie dalykai vyksta su Ukraina, nes jeigu Europa taip jau norėtų tos Ukrainos, tai nekeltų tokių reikalavimų. Nu, čia reikia turėti omeny, kad yra ir paprastesni dalykai, kodėl tos Ukrainos nelabai nori, sakykime, Europos Sąjunga. Lenkai tai suprantama, jie turi savo tą interesą, bet pavyzdžiui, vokiečiams. Kam jiem reikia dar 50 milijonų e, skurdžių žmonių, jos reikės išlaikyti, pinigų nėra. Taigi visą tai pareikalaus resursų, paskui reikės vienaip ar kitaip skaityti su ta Ukraina, jinai jos reikalavimai auks, vis tiek jinai norės įstoti ir, ir problemas bus tame. Taigi štai maždaug va, tok, taip aš matau tą ateitį Ukrainos ir Maidanas, vat, kuris tas prasidėjo, vargu ar jisai pavyks. Antrą kartą ant to pačio greblio matyti ukrainiečiai neužlips, nes šį vakarą žmonių ten jau buvo gerokai mažiau – Nors ten irgi stovi palapinės, koncertai, matosi, kad pinigai skirti šitam. Beje, pirmas Maidanas dabar jau nepaslaptis, jis buvo finansuojamas Jungtinių valstijų pagrindė, Berezovskio, na ir šiek tiek Europos. Europos. Yra Kučmos knyga, jis ten atvirai rašo ir beje Amerikos šitas ambasadorius Makfolas vienoj laidoje atvirai pasakė, kad ten buvo šitas. Taip kad Jungtinės valstijos be abejo ir dabar daro, bet kol kas nelabai sekasi. Taigi štai yra iš esmės trys žaidėjai. Tai yra Rusija, Jungtinės valstijos ir Vokietija. Ir matyt čia, vat, šituose jų santykiuose ir spręsis Ukrainos ateitis. Kaip tai bebūtų, na kaip čia pasakyti, gaila. Ir e, kalbant jau apie tą Vilniaus susibėgimą, kuris vat, bus už keletos dienų, tai Ukraina greičiausiai nepasirašys. Moldavijoje, kaip sakiau, vyko grandioziniai mitingai, dešimtis tūkstančių žmonių, o Kišiniovui tai yra, tengi mažai žmonių gyvena, tai yra milžiniški mitingai. Žmonės reikalauja nepasirašyti Moldavijai šito sutarties taip pat. Ir nežinia, koks bus Moldavijos atsakymas, bet jeigu net ir pasirašys, matyt, valdžia neišsilaikys, nes protestai bus milžiniški ir ta valdžia bus nušluota ir ta asociacijos sutartis bus, matyt, denonsuota. Toliau šiandieną skaičiau, nežinau, dar nepatvirtinti duomenys, čia tik vienas informacijos šaltinis, kad ir Azerbaidžianas atsisako pasirašyti. Tai kitaip sakant, Vilniaus susibėgimas virsta visai liūdnu. Visai liūdnu reikalu. Taip, kad lieka tik tai, Armenija jau anksčiau pasakė, kad nepasirašys, taip, kad lieka tik Grūzija. Ir štai pabaigai turint omeny tuos galimus scenarius. Liūdna yra tai, kad pati, pati Ukraina, pati Ukrainos visuomenė neranda galimybių, neranda savy potencijos išspręsti savo reikalus, na, be kitų pagalbos ir tai labai primena mūsų Lietuvos ir Lenkijos valstybės pabaigą, o beje, didelė dalis tos valstybės tai ir buvo dabartinė Ukrainos teritorija. Ir tada lygiai taip pat. Vieni didikai žiūrėjo į vieną pusę, kiti į kitą pusę ir pagaliau, pagaliau tos pusės, jų buvo trys, ir pasidalino per trejetą kartų. Tai mano prognozė Panašu, kad čia tik laiko klausimas, kada tas pats atsitiks su Ukraina, dėja. O jau į kiek dalių tai bus dalinama, na, parodys ateitis. Мір'ям! Ні! Ні брехні! Ющенко! Да! Ющенко! telefonas 2333 212 Vilniuje. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Ką galima pamatyti Ukrainoje, kai pamiršti pasimti rožinius sakinius. Paskutinė dalis aš čia pavadinau mergužėlėms pamoka mergužėlėms, tai visoms, visoms tautoms, visoms valstybėms. Kokias mes pamokas galim pasimti vat, iš tų visų įvykių, kuriuos stebim Ukrainos kontekste ir ne tik. Taigi štai, pirmiausia, tai mes dabar matom, aš kada mokiausi mokykloje Lietuvos istoriją, nu, formaliai ten, nu, trys padalinimai, ten kažkokie konfederatai, ten vienu žodžiu. Lietuvos Lenkijos valstybė, Žespospolita, kažkokie ginčiai, bet tai buvo toks labai teorinis išmokimas. O dabar, žiūrėdamas į Ukrainą, aš tiesiog na, fiziškai matau, kaip ta mūsų Žespospolita bendra Lenkijos Lietuvos valstybė žlugo. Ir toks paradoksas, praėjo beveik 500 metų, na, ne penki tiesa, ką aš sakau, 200 metų praėjo, 200 su trupučiu, Ir didelė dalis va tos buvusios bendros valstybės šiandieną vėl tokioj pačioj situacijoje. Tai laikas būtų kažkokias pamokas išmokti jau. Iš kitos pusės, kągi mergužėlės gali čia pamatyti? Jos gali pamatyti save, žiūrėdamos į Ukrainą. Pamatyti save prieš dešimtį metų, prieš penkiolika metų. Mesgi buvom tokie patys, kaip dabar tie ukrainiečiai, kurie Maidanė šaukia Ukraina tai Europą. Ir jie neklausė savęs, kaip ir lietuviai neklausė savęs. O kada mes buvom ta Europa, va ta prasme, kurią dabar e, suvokia ukrainiečiai. Arba kaip mūsų seimūnai buvo užsirašę ten, aš europietis. Arba mes grįžtam į Europą. Tai mesgi turim omenyje vakarų Europą. Ir tada atsakykit man, kada Ukraina, kada Lietuva buvo vakarų Europą istorijoje? Kada jinai buvo susijusi su šita, nu, nu šitais geopolitiniais dariniais? Ar tai būtų skandinavai šiauriai, ar tai būtų e, ten kokie prancūzai, italai? Gi visas mūsų istorinis gyvenimas tai buvo rytų ir vidurio Europa. Ir vienintelis laikotarpis, kada mes buvom, sakykime, nuojauta tam vakarų pasaulyje, tai yra 20 metų smetonos laikų. Ir viskas. Visa kita, išskyrus tam tikras dalis. Vat štai mažoji Lietuva, Lietuvos e, Prūsija, taip, čia jau yra kita šiek tiek istorija. Taip pat kaip ir, kaip ir Ukrainoje, va ta Galicija, Rusėnai, Užkarpatė. Bet e, didžioji dalis, tai mes net neturim kur grįžti. Mums reikia būti čia, savo žemėje ir neieško to, ko nepametė. Labas vakaras. Labas vakaras, kamina Elona. E, žadėjau šiandien skambinti, bet e, taip gražiai labai įdomiai kalbat, klausau, klausau, bet pradėjot kalbėti apie mergužėlės, rožinius sakinius, tai pagalvojau, reikia paskambinti ir pasakyti. Pasakykit. Taigi, žodžiu, septintais metais važiavau į Ukrainą į seminarą. Nu, čia vienas buvo iš tų projektų, kuomet ES daug moka pinigų. Ir aš tiesiog, man buvo labai įdomu nuvažiuoti apskritai į rytus, nes aš nebuvau nieko užžiausiai rytus. Ir, o pasirodo, seminaras buvo apie mažumas. Bet aš net neskaičiu ten, žodžiu, tos programos, o kai nuvažiavau, tik va tada supratau kame čia šaknys tai buvo pirmiausiai e, apskritai ukrainos va tas pirmas toks įspūdis tai buvo labai nešva nešvarūs oro uostai ir pirma ką pamačiau tai buvo kai aš buvau labai labai mažytė dar buvo pas mus panevėžyje toks aparatas, kur paspaudi stiklinę kažkaip ir įsipili e, vandens ar gazuoto vandens. O, geras aparatas būdavo. Už kapeiką būdavo gazuotas vanduo, už nu tris nu, kapeiką su sirupu. Va, va, va. Tai žinokit, aš tada atsimenu, labai labai maža buvau, kai aš paskutinį kartą jį mačiau, o atvažiavau va 7 metais. O ten dar metais, stovi? Ne, 9 metais, 9 metais į, į, žodžiu, į Ukrainą, į, į sostinę, ar ne sostinę, nu, ne, žodžiu, vienas iš jų. Ja, bet didžiųjų. ką jūs norit pasakyti, čia tos detalės šiuo atveju mums netaip Taigi, svarbu. kad, o, žodžiu, va, tos rožinės akins visėjimus, tai aš pamačiau o, tą miestą kaip prieš 20 metų pas mus panevežį. Ir ką? nu ką ir žodžiu aš labai nustebau aš ta prasme galvojau kažkaip kad ten yra viskas kitaip kad ten žodžiu kad ten žodžiu esmė toks kad e, pamačiau lietuvą e, ir galvojau kad ukraina e, eina tuo pačiu keliu kaip ir lietuva tai nu, taip, jau, tai, jūs, tai jūs kaip tik dabar jūs Jūs kaip tik ir pritarėt, vat šito, šitogi ir nori susirinkę Maidanė žmonės. Vat sako, mes ir norim eiti į Europą, kad nebūtų to, apie ką jūs kalbat. Va, aš suprantu dėl ko, bet aš galvoju, kad čia kažkas labai gerai. Tai jie va taip ir šneka. Nebūtų aklo, aklo to ėjimo, nes uh, Bet, bet, dabar... bet žiūrėkit, Elona, bet taip. tada jiemsgi galima užduoti klausimą, tai jeigu jūs norit, kad nebūtų nešvaru, nu tai jūs ir pasitvarkykit. <laughs> Teisingai. Teisingai. Ką reiškia, ką reiškia, ką reiškia, aš einu į Europą, kad būtų, tai tu daryk. Europą gi už tave nepadarys. Bet jie galvoja, kad padarys. Manau, va, kad... tas mane ir stebina. Jie galvoja, kad nieko jiem daryti nereikės, Tai kad ir lietuviai, manau, gal tą patį Nu taip, mes tik šauksim, kad mes Europą ir ta Europa už mus viską padarys. Tai Pir, žinau, kad pirmiausia, kas yra, Elona, pirmiausia, kas yra ta Europa? Europa nu, yra labai atrodo, skirtinga. Man pirmiausia irgi atrodo, kad ten auga pinigai ant medžių. Ne, ne, bet pirmiausia, tai yra labai skirtinga. Europa vokie, vokiška ir Europa portugališka arba pietų itališka. Tai yra Taip. visiškai skirtingi dariniai. Taip. Pietų Taip. Italija yra nešvari, apsileidus, Taip. neturtinga. Portugalija irgi tas pats. Ispanijos valstietis gyvena, aš kai pavažinėjau, supratau, kad, pavyzdžiui, Lietuvos valstietis prie tarybų valdžios gyveno geriau negu Ispanijos valstietis. Bet suprantat, matai, kad kažkaip gal jie mažai pavažinėjo po tą Europą, jiems atrodo, kad ten yra auksai visur. Nu, o čia ir yra tas, va, aš dėl to ir sakau, kad reikia nusimti rožinius sakinius, kad pamatytum pasaulį tokį, koks jis yra. O ne šaukt Ar... atsistojus Maidane, Ukraina, Europą. Taigi, taigi, aš tik norėjau pasakymyti ir pasakyti, kaip, kokias mačiau Ukrainą, tai buvo tik tai penkios e? dienos ir pagalvojau. O, tai aš galėčiau pripasakot visai kurioziškų atvejų apie tą Ukrainą, kad atvažiuoja ten yra septynios žvaigždutės virs viešbučio. <laughs> o, o, o tas numeris yra toks, kad nedaug. <laughs> Tai va, aš tą patį irgi mačiau. <gasps> Taip, taip, taip, irgi apie viešbutį. Bet, bet Elona, bet kita vertus, suprantat, tokių pačių viešbačių aš mačiau ir Italijai, man teko juose gyventi, suprantat, visur yra visko. Ir kitas klausimas, iš kur ten toje Europai, toj gražioje Europai tos galimybės, apie tai atskirai kalbėsim. Tikrai, labai įdomu, labai ačiū už laidą. Prašau. Gerą vakarą. Prašau, dėkui. Taigi štai, žiūrėdami į Ukrainą, mes matom save, vat į dabartinę Ukrainą, save prieš 10-15 metų. Ir, sakau, iškelkim savo klausimą kartu su ukrainiečiais. Kadagi mes buvom ta Europa, kur čia jie visi sako, kad mes ten einam ir turim grįžti. Mes ten niekad nebuvom, mums nėra kur grįžti. Mums reikia būti čia ir savimi. Dabar Ar štai transliuoja, transliuoja internete iš Maidano, galima pasižiūrėti, kas ten vyksta. Aš vakar žiūrėjau kurį laiką. Ir štai stovi milicininkai, ateina jau tie protestuotojai prie jų ir klausia tų milicininkų. Tai sako, jūs, ką jūs sako, nenorite Europą, jūs nenorit, kad jūsų alga būtų 2000 eurų? Aš, tas girdisi pokalbis jų, aš klausau, tiesioginis eteris, suprantat. Tai iš, kalba žmonės, nu ne paaugliai, ten iš pažiūros kokie 30 metų. Kaip jie viską įsivaizduoja keistai. Jie, jie net nesuvokė, kad jie niekur nestoja, ta asociacijos sutartis tai yra nestojimo sutartis. Jie tik prisijima įsipareigojimą klausyti Briuselio mainais praktiškai nieko negaudami. Ir kyla klausimas, o tai ką jie šito nesupranta tie ukrainiečiai? Ką jie negirdi viso to, kas čia, apie ką vat šnekam mes? Nu ir aš atsakyčiau jums taip. O mes ar girdėjom, uždarydami Ignalinos elektrinę? Mes ar skaičiavom, kiek mums tai kainuos? Kaip gyvenimas pabrangs? Taip pat mes buvom tokie patys kaip ukrainiečiai. Gal dab, ir dabar daugelis mūsų dar yra neiš, neišblaivėję. Nors jau dalis jau blaiviau mato reikalus. O ukrainiečiai, va, tai tesam mes prieš 10-15 metų. Nes jausmai, aš nedaug sikių kartojau, žmogus pasaulį suvokia pirmiausia jausmais. Ir jausmai dominuoja, ir mitai, jausmai ir mitai. Labas vakaras. Labas vakaras. Taip, pasakykit, ką norit pasakyti. Uh, Gimtaras, uh, e, norėjau pasakyti, aš kiekvieną metą važiuoju į Ukrainą, ten šeimos yra... Į kurią dalį? Dalį. Tai E, į vakarų, vakarinę Ukrainą. Tai, nu, pasišneku ten irgi žmonės apie politiką žiūri, ten domisi viskom jie. Tai ir sakau, sakau, tai, tai sakau, kodėl, nu, nu kokią progą tam į tą Europą mes jau esame, jau Europoje nieko kartą nėra, iš tikrųjų, iš, <laughs> išsivažinėjom ir viskas. Taip. Tai, e, sako, e, jau blogiau kaip dabar tikrai nebus. <laughs> Akcentuoja tom, kad Nu, iš tikrųjų, ten, jo, keliai jau penki metai netvarkomi, ten, nu, tai- nu katastrofiniai keliai yra dėl to reikalo. O jūs nepaklausėt jų, ką jums, Europą jam kelius sutvarkės, ar kaip? Ne, nu, jie, jie tiesiog <laughs> tikisi, e, kaip stebuklų, nu, stebuklų. Taip, o, o sunus tai sako, sako, tik pirmą dieną atidarys sieną ant lagaminų ir į Angliją. <laughs> jie, vienu žodžiu, toks požiūris pas jų. Nu, ir pas mus nekitoks buvo. Tai, Ar mes labai skiriamės nuo tų ukrainiečių prieš 10-15 metų? Mesgi taip pat galvojam ir taip pat įsivai irgi tikėjomės stebuklų kažkokiu. Nu tai, <laughs> jo, jo. Ir išsibėgiojom lygiai taip pat, kai tik galimybės atsirado. Tai jo, devyni metai jau Anglijoje sėdžiu. A, ir pats sėdi ten, tai va. Bet čia, va, oi, pašnekėsim kada nors apie jūsų sėdėjimą Anglijoje. Ar jaučiat, kai padėtis ten irgi sunkėja? E, aš tai viską stebiu e, ta prasme visą pasaulinį tą visą reikalą per internetą tai galiu pasakyt tik tiek devyni metai esu anglijoj visus devynis metus e, pavyzdžiui vis blogėja aš atvažiavau ten du penktais ne kuras kainavo nu aštuoniasdešimt čia vietinių piškių dabar jau kainuoja dvigubai ir viskas tik blogin ir blogin ir blogin tai nu vienu žodžiu <laughs> kada jokio, kada jokio pradės lankyt jūs mintis kad grįžt reik namo Tai jau senai aš <laughs> jau vieną koją namuose, Supratau. vieną koją namie jau. Tai aš manau, kad tokių bus daug, nes aš daug sikių kartoju. Jūs važiavot į geresnę ateitį, o atvažiavot tik į geresnę dabartį, kuri kasdien blogėja. Ir blogės toliau. Atrodo, susirašinėjom čia su tokiu, kur masto vienodai, bet visi, visi ir sustinku su lietuvis, visi sako, nu gerai važiuokim kad ir šiandien namo į tą lietuvą bet ką ten daryt nu, viskas sustoja automatiškai nes, nu, aš nu, suprantu nu, ten, taip. nei darbų nei pragyventi taip. pragyvenimo lygis kosminis nu tai Tiesiog stabdote mintis. Aš jūs puikiai daryti. suprantu, jūs čia, kartais man priekaištauja, kad aš atseit čia kažkaip negatyviai nusiteikęs išvažiavusiu atžvilgiu. Jokių būdų ne, aš jūs puikiai suprantu jūsų situaciją. Aš tik bandau <laughs> paaiškinti, kad reikia, reikia jums ruošt ir grįžimo variantą, pasižiūrėt toj Lietuvoje, jeigu yra žemės gabalėlis, neprarasti jo, gal iš tos bus galima pragyventi, nes Europoje tai gyvenimas prastės. Tai aš ir parašus rinkau čia Anglijai, parsivežiau lapų. O, tai va, tai va, tai dėl, ir dėl to reikia, kad žemė būtų mūsų rankose. Nes jos reikės tiems grįžtantiems lietuviams iš įvairiausių šalių. Jos reikės. Taip, taip, taip, taip, taip, taip ir yra. Taip, o kol kas, nu, laikykitės tenais, bet jūs matot, pats sakot, kad gyvenimas nu, neina saldin. O aš, aš artimiau, artimiausių metų aš padarysiu pokalbį apie Europos Sąjungą ir apie jos padėtį. <coughs> ir pabandysim, o tada paskambykit, pakomentuosit mano, mano kalbą. Aš pabandysiu paaiškit, kas darosi, kodėl darosi ir kokias perspektyvas. Tai aš e, daugmaž viską... Tai suprantu, tas, kas domisi, tai viską žino. Čia aš nieko naujo nepasakysiu. Taip, taip. taip tik pabandysiu taip, vieną... Žmogui, žmogui, aš žmogui bandau ją aiškinti, jisai žiūri mane kaip <laughs> naujus vartus ir, ir nesupranta, apie ką aš kalbu. Taip. Iš viso, nu... Deja taip, yra tokių žmonių. Yra tokių žmonių, kuriem nieks nepadės. Dalį, dalį tokių žmonių išgydo, taip sakant, jau kai veidų į stalą kai būna likimo smūgis konkretus. Bet dalis net ir tada nepabunda. Randa kažkokį pateisinimą, vėl bus kas nors kaltas, ten rusai, dar kas nors supranta. Tik tai čia ne, ne Europa. Aš aplamai, aš lietuvišką radiją, kai klausau kiekvieną dieną, man, man net bloga darosi, kad ant rusų pilna viską. Nu, ja. nu klausyti neįmanoma, gal aš... Ne, supranta, čia yra, juk kaip, čia, čia reikia pateisinti save, reikia rasti kažkokį pasiteisinimą, kad tu viską gerai darai, suprantat. Tai Ir čia, čia psichologiškai labai lengvai pasiaiškina tas visas reikalas. Tai čia aplamai reikia žinoti, kad Rusijoje vien, e, prie ko čia tas rusas, jeigu valdo ją ne Rusija. Nu, tai. Ir tas taip yra. Ir be to Rusijoje kapitalizmas jau irgi 30 metų O be to ir Rusijoje gyvenimas eina į priekį. Beje, Rusijos alga jau yra didesnė negu Lietuvoje, vidurkis algos, BVP didesnis ir iš viso. Per Rusiją atskirai, kada nors pašnekėsim, Lietuvoje žmonės neturi žalio supratimo apie procesus Rusijoje. Jie vat žiūri Lietuvos televiziją ir, ir, ir įsivaizduoja, kad taip ir yra, o ten visai kiti procesai, visiškai kiti. Nu, nežinau, aš televizijos devynis metus nežiūriu, man kažkaip labai gerai be jo. Supratau. <laughs> Labai gerai. Nu, gerai. Gerai, ačiū laidą, labai geros laidos. Dėkui. Jo. Dėkui Jums taip pat už skambutį. Taip, o dabar apie mergužėlėms pamokas dar jau į pabaigą einam. Aš štai Juščenka duodamas interviu Lietuvoje pasakė, man europinis pasirinkimas neturi alternatyvos. Ir žiūrėkit, citatos pabaiga. Kaip čia panašu į tai, ką aš nekartą citavau vieno mūsų valdžiažmogio pasakymą, kad nėra per didelės kainos už buvimą Europos Sąjungoje. Vat yra tas pats požiūris į, į save ir į pasaulį ir į tą pačią Europą. Na ir jis jau yra nelogiškas jau vien tuo, kad tu savo nepalieki alternatyvos. Reiškia, tu visą savo ateitį, viltis, galimybės, <coughs> atsiprašau, sudedi <coughs> į tą Europos Sąjungą. Nu, o jeigu jos nebus? Nu kaip galima apskritai pasakyti žmogui, kad nėra alternatyvos pasirinkimo arba nėra per didelės kainos? Nu tai iš principo nelogiškas yra požiūris į viską. Visada turi būti alternatyva. Visada reikia žiūrėti, e, kaip gali būti kitaip. Nes Europos Sąjunga, nu, o ką, kas pasakė, kad jinai yra amžina? Tengi problemų yra kalnai. Kalnai problemų. Ir visiškai nėra tikra, kad jinai išliks. Jeigu išliks, tai dar kokiu pavidalu. Nu ir kitas dalykas, kada vat, mes šnekame apie tą Europos Sąjungą, mes maišom ir tie ukrainiečiai maišo, ir mes maišėm, ir dabar dar dauguma maišo. Pavyzdžiui, galimybė keliauti. Nu kartoju dar sykį. Galimybė keliauti laisvai <coughs> reguliuoja ne Europos Sąjungos sutartis ar tuo labiau asociuotos narystės, o Šengeno sutartis. Šengeno sutartis – ir tu gali priklausyti Europos Sąjungoje kaip bulgarai ir rumūnai. Bet į šengeno sutartį tavęs nepriima ir nekeliausi laisvai. Ir, kit, ir kita vertus yra šalių, kurios nepriklauso Europos Sąjungai, bet priklauso šengeno erdvei. Ir tada jie laisvai keliauja. Ir dar vienas yra darinys, tai yra Europos ekonominė erdvė jinai reguliuoja ekonominius procesus, prekybos procesus, o Europos Sąjungos sutartys tai yra politinės, jos primeta valią politinę tautoms. O mes viską suplakam į krūvą, kaip tie ukrainiečiai. Nu ir paskui užtat ir, ir, ir gyvenam kažkokius tokį labai keisto, aš, aš net nesuvokiu, aš net nesuvokiu, nu kaip šitaip. O žiūriu į tos ukrainiečius. Iš jų Europą tiesiog tyčiuosi, primesdama tuos reikalavimus. O jie stovi ir šaukia, mes norim į Europą, kas bebūtų. Bet štai dar porą pamokų mergužėlėms. Atsai vėl grįžtų į tą Galiciją, Lvovas, vakarų Ukrainą. Štai e, Galicija parodo va tą dėsnį, apie kurį mes nekartą kalbėjom laidose. Ką gali 5 procentai? jeigu veikia kryptingai. Tai va štai ta Galicija, būdama nedidelė savo teritorija, nedidelė gyventojų skaičium, iš, mes, iš esmės primetė visą politinį vektorių 50 milijonų ukrainiečių. Nes iš vakarų Ukrainos eina visos idėjos. Ir e, pasidavė, pasidavė ir tie rytai pasidavė rusiški ir su daug ko sutinka, ir nesipriešina, ir savo savasties tie rusai atsisako. Štai ką reiškia toks konsoliduotas veikimas su aistra, su aiškia idėja ir su, nu, su tokiu ir pasiaukojimu. pasiaukojimu. Kita pamoka. Tai va tas prasmių laukas, apie kurį šitose laidose kalbam. Vat jūs ir matot Ukrainą be šito bendro prasmių lauko. Nėra jo. Nėra. Valdžios šaltiniai keli, bažnyčios kelios. Nu ir kaip tada tu susitarsi? Nėra bendro prasmių lauko ir sprendimai bendriniai įmanomi ir tada anksčiau ar vėliau tavo reikalas spręs už tave kiti. Na ir dabar kyla klausimas, o koks šitame visame Lietuvos interesas? Na, suprantat, mūsų dabar užsienio politiką vykdo buvę komjaunimo ir komunisto partijos tokie aktyvūs veikiai tarybiniais laikais. Šitų žmonių pagrindinis bruožas yra servilizmas, kitokie anometiniai santvarkoj į pareigas aukštas nepakliūdavo, tu turėjai mokėti tarnaut, turėjai mokėti laikytis tau primestos ideologijos, taisyklių ir nesvarstyti, ar tai ir gerai blogai. Tu turėjai būti funkcionierius tam tikro žaidimo lauke. Šiandieną dėja tokie žmonės vadovauja ir užsienio politiką, ir apskritai didžia dalim Lietuvos gyvenimai. Dėl to jie, vat, visą tai, ką mes šnekam šitoj laidoj, neišgirs, išgirdę nesupras, o dar blogiau apšauks mane kokiais nors negražiais vardais. Ir taip užkerta kelią Lietuvai turėti savarankišką vektorių va šitam žaidime, o tas vektorius gali būti tik vienas. Iškelkim savo klausimą. Šitame kovos lauke, kur yra trys stambų žaidėjai – Rusija, Jungtinės valstijos ir Europos Sąjunga, o iš esmės Vokietija. Na ir kaip smulkesnė Lenkija, turinti savo lokalinius interesus į vakarų Ukrainą. Šitam kovos lauke mes ką nors reiškiam? Mes čia turim kokį nors savo interesą? Tai ar negeriau būtų būti ramesniems, pastovėti šalia, palaukti, kuo viskas baigsis, o jeigu jau kelt kažkokias idėjas, <clears throat> tai gal greičiau LDK atgaivinimo idėja. O čia tai bent būtų logika kažkokia istorinė, nes Ukraina, Baltarusija, Lietuva nuo jūros iki jūros, tai jinai jau turi istorinę tradiciją. Ir beje, man važinėjant po Ukrainą savo metu, ir pavyzdžiui, būnant Lutske, e, ten, kur yra mūsų pilys statytos, tai ukrainiečiai šitą žino, kad čia yra lietuvių pilys statytos. Ir taip, aišku, būtiniam lygi su jais pašnekant, jiems visiškai tos idėjos va tokios, kad čia yra bendra praeitis, bendra istorija ir galėtų būti bendra ateitis, anaip tol nėra jau tokios svetimas. Aišku, čia yra fantazijos. Bet šiaip žiūrint realiai, nusiemus tus rožinius sakinius, o taip kaip mes matom, kaip Ukraina veržiasi ten, kur <coughs> jos niekas iš <coughs> nelaukia, tai, tai LDK atkūrimas yra, mano akim žiūrint, mažiau fantastinė idėja, negu va, tas įimas į tą Europą, kurioje mes niekada ir nebuvom ten savi. Ir štai jau baigiant laidą, aš suprantu, kad per rožinius akinius, nu, viskas matosi gražiau. Nu, ir yra toks posakis, suprantat. Sako, mane apgauti nesunku, kai pats aš apsigauti linkęs su džiaugsmu. Nu, aš čia šiek tiek perfrazuoju žinomą eilėraštį. Mes esam labai linkę save apgau, dar užsidedam tos rožinius sakinius, nu ir tada tikimės kažkokių stebuklų ir paskui stebimės, kad tie stebuklai neatsitinka. Ir tas e, buvo mums, tas bus ukrainiečiams. Nu ir tik belieka stebėtis, kaip žmonės taip sugeba. Ir aš, baigdamas laidą, klausiu, kas galėtų išmokyti nematyti akivaizdžių dalykų? Kur parduoda tos rožinius sakinius? Gal kas žinot? Gesinu laužą. Labanakt.